rius Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde o programa Galegos Novais, donde estaremos dos uriñas, pois con lingua galega. E vamos co, co, co equipo que hoxe temos ali na pecera, como se suele dicir, a Fernando, moi boas tardes Fernando, e aí que o meu carón Xulio Couchil, moi boas tardes Xulio. Boa tarde, queridos ointes, benvidos o día 17 mm, de maio que é o día seguinte das letras galegas. Exactamente, sí, señor. A don Francisco eh, Fernández del Riego. Fernández del Riego. Dedicadas. Vamos a falar cunha persoa que participou onte con Sí, muy, con a, algo con, con algo, moi sí. activamente nese traballo, vamos. sí, señor. E este que nos fala pois Armando Fernández, pero para encetar un programa que mellor ah, vamos cos enderezos que tamén nos temos por aquí, que por exemplo, Radio San Boi no 89.4 eh, 89, eh, na FM. E temos un blog que é galegosnovais a .blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E como Fernando xa nos ten por ali preparado algo de música, vamos empezar con algo de música. Así que Fernando, cando queiras, dai o play. amores antes de solpechar Vome por aquí en baixo, son y agua corre Non teño pai nem mãe, nem mozo que for Mas eu quero ser solteira, que mujer de me hermo Mas quiero un pobre honrado, que un rico se lo honra Rema barqueiro, rema, que hay agua no nos colla Que hay agua no nos leve antes de solpechar una barca no va. I love it. temos o primeiro convidado xa ao outro lado do fío telefónico. Eh, penso que desde as terras de Vigo ou desde Vigo. Uh -huh. eh, vamos a falar con el po, eh, como é Antonio García Teije, eh, Teijeiro. Sí, sí, sí e vamos a falar con el, porque onte como foron as letras galegas, este pode nos contar moitas das cousas que as vivido en directo. Sí, onte estiveron mm, e máis mm, outras persoas moi interesantes, interesantes. Bueno, vamos a saudar, veña. Moi boas tardes. Moi boas tardes, Anto, eh, Antonio. Hola, Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos. Hola, Xulio, Armando, para min é eh unha verdadeira satisfacción. Sabe? Para nós un placer e unha honra. Ademais, eh, quero... sempre podedes contar comigo cando precisedes. Que, queremos felicitarte porque, según teño entendido, ese traballo que fixeste de Sonte celebrando as letras galegas eh, acompañado con Pedro Feijó, con Malores Villanueva, que uh -huh. coñecemos personalmente, con Manuel Baragado, con Manuel Esteban... Bueno, debeu ser un acto extraordinario, non? Pois sí, o acto foi a véspera das letras galegas, foi o día 16 no Corte Inglés aquí de Vigo, uh -huh. que nos convocaron para, bueno, para, para festexar o día das letras galegas, non? Uh -huh. eh, bueno, ali estivemos ¿eh? eso, xente que está que está des, dicindo, uh -huh. eh, sempre coa idea de eh, loar a figura ya, de Francisco Fernández de Riego, sí. de recordar, porque se vai cumprir un ano, xa se cumpriu un ano do falecemento de Domingo Villar. Eh, e despois, bueno, cada un de nós leu fragmentos da obra de, de Don Paco, eh, concretamente, a parte de Loalo, pois eh, lín unha serie de poemas do meu último poemario. moi, Foi moi bonito, foi moi entrañable, uh -huh. eh, a verdade é que nos sentimos eh, moi felices. Precisamente, falando do, do, do teu último poemario, o poder da fragilidade, non? Sí, sí exactamente. que, sí. que, que tamén te felicitamos por ese por, por esa ese publicación. Traballo. Pero pero outra felicitación máis que tamén todo o mundo te, ten que saber é que pre, é preciso que saiban que acabas de vir de, de Bogotá eh, e, e que estiveches ali convidado por o a Feira Internacional do Libro, verdad? Efectivamente, foi unha semana en Bogotá moi rica en todos os aspectos. Uh -huh. eh, eu amo profundamente a América Latina. Uh mm. -huh. En Colombia xa estivera en Medellín, uh -huh. hai 16 anos casi. Agora volvín a Bogotá e volvo a traer a mesma idea que truxen, xente uh -huh. amable e maravillosa. Uh xente moi agarimosa mm. e xente, por outra banda, moi respetuosa e interesada por todo o que sea mm-hmm. a cultura. A Feira Internacional do Libro de Bogotá é unha feira enorme, mm. con unha gran trascendencia, mm-hmm. chea de, de moitos visitantes e moitísimos eh, centros escolares polas mañas poboan o recinto. Mm. Bueno, foi unha experiencia preciosa, na que ademais hubo un acto moi especial, bueno, hubo, os tres actos foron moi especiais. O primeiro foi nun centro de día dun proxecto que ten a cidade de Bogotá mm. para as persoas maiores, foi entrañable, emocionante, un obradoiro de poesía Ajá. precioso. E o último terceiro mm, foi eh, compartir eh, conversa cun escritor eh, indígena colombiano, Ajá. Freddy Chicangana, sí, sí, e foi sí. moi bonito e moi emocionante que lese unha serie de poemas dele en quechua sí. e eu lei eu eh, linos en galego, non? Eso Carai, foi algo moi especial como fusión das linguas que realmente son minorizadas, uh -huh. pero nunca pero nunca menos importante que as demais. Exactamente. Pois enhoraboa. Eh, eh, felicitarte. A, a, a, bueno, que o noso idioma este ali presente uh -huh. é importantísimo. E feito de que, bueno, que os que queiran mm, ver a parte das túas impresións con respecto a apuntamentos sobre ese traballo, sobre esa, esa visita, tamén se poden poñer na tú, na, no, no teu blog, non? Versos de alumiños. Efectivamente, sí. eu teño un blog que vou mantendo e que ademais, bueno, pues, ten unha media aproximadamente de dos, de, de 100 a 200 visitas diarias mm. e ali vou deixando cousas que un vai facendo o que van pasando para que todo aquel que queira reflexionar porque non un blog ao uso, sino un blog revista onde hai artigos de fondo que se que poden ser válidos hoxe como dentro de 10 anos e hai outros que se están aí publicados desde hai tempo e que, bueno, teñen vixencia actual, non? Entón, a mí pareceme que isto é unha cousa importante para estar eh, para ser pues, unha, unha fonte de información máis desde o punto de, de, de vista literario porque tanta falta fai, non? E, sí. e sobre todo pensando pues, no nos idioma, mm. polo que estamos loitando e pola súa eh, en fin, pola súa mm, eh, eh, perennidade, non? Que non, que non, que non que non chegue nunca a desaparecer porque sería terrible. Eu estou satisfeito, creo que que o noso idioma oye pulo moitas veces, outros estamos así como un pouco eh, decepcionados, pero uh -huh. logo volve a haber sempre algúns avisos de que as cousas van mellorando e, bueno, creo que iso é importante. Sí, sí, sí, hombre, de verdad. tanto que sí. É, eh, eh, eh, é importante o tempo tamén se sementa e ten visibilidade eh. o feito de que ese blog teña tantas visitas como ti dis, pero fe, bueno, eu dicía yo nos os ointes porque saiban que que Antonio García Teixeiro está, ta, tamén ten mm, grande visibilidade no, no nos idioma. Bueno, unha cousa que tamén eh, atopei nas redes, ou polo menos visitando a túa páxina, <clears throat> é que eh, anuncias que para o mes que ven teremos a presencia de, de Carlo no, de, de Paco Ibáñez no, no Auditorio Exacto. de Mar de Vigo, non? Sí, sí, sí, sí. É unha iniciativa da Asociación Eva Meoroza mm. que está tendo unha enorme actividade para para eh, festexar 100 anos do nacemento dun poeta eh, exactamente Carlos. inigualable Uh -huh. E fixeron o esforzo, eu tamén axudei a que Paco Ibáñez poida estar en Vigo o día 9 de xullo, uh -huh. non? Que ten moita vitil. É un moi especial porque además vai cantar en galego, Carai. como xa fixo outras veces, uh -huh. cantará un poema de Celso Emilio Ferreiro, cantará uh -huh. a, a un par de poemas meus, eh, supoño que subiré ao escenario con el no. Pois esos 88 anos Paco sigue es, sendo unha referencia absoluta dentro da cultura de, deste de país, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, eh, eh, eh, moi felices e orgullosos de que de que, de que teña o idioma galego tamén como algo que segue el, el segue a cantar mm. por cada sitio que vai a canción mm -hmm que ocorre na terra con letra miña e música mm -hmm. del e iso é moi fermoso para o galego. Hombre, sí, eu Eh, quería destacar ese eso por, por o feito de que con 88 anos aínda ten vitalidade para poder eh, amosar pois que a nosa cultura eso tamén ten vitalidade. Eh, exactamente. Sí, señor. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Está eh, valiosa. Eh, el, el morrer en un escenario, como quen di, non? Porque o, o dele cantar e comunicar eh, loitar contra o antifascismo, contra o fascismo, <laughs> é unha persoa <clears throat> que ama profundamente a palabra poética e un pouco a voz dos poetas de, de todas as épocas e que últimamente pois tamén é un poeta que canta en galego que canta en galego, que canta en catalán que canta en euskera no, bueno, é algo realmente excepcional e bueno, sinto moi orgulloso de que un poema meu en música pois pues, se cantado en, en mil sitios os que Paco viaxa, non? Entón, bueno, comprendo que que, que iso é algo que se lle debe eh, que é de aplaudir eh, e eh, indica ademais esa mentalidade aberta de Paco absolutamente incombustible diante de todo o que día pois pois pois pois circula por esta sociedade. Sí, según según teño entendido, ou polo menos a información que me chegou a min, el explicaba que, que non sabe explicar, pero que, que, que cando está ali as notas nota unha presencia que está a gusto, que, ah. que é algo que captas aínda que non o palpas, non? <laughs> Exactamente. Pero que palpas directamente. Exactamente, decir, porque porque son cosas que saen de dentro, non? Mm -hmm. É a emotividade das palabras, é a emotividade das notas, mm -hmm. é, a, é a emotividade de, de recoñecemento dunha cultura tan castigada ao longo dos eh, últimos séculos, pero que está a sacar a cabeza e a manter ergueita porque os galegos eh, somos eh, moi amantes do noso e temos que conseguir que nos respeten e que respeten unha lingua que é unha fonte de cultura eh, ineludible, non? Sí, el, el chamate a ti, irmán, eh? <laughs> Sí. sí, chama mi irmán, un irmán pequeno, evidentemente <laughs> Pero sí, porque mm, temos falado moito uh -huh. eh, El eh, aprendeu moitas cousas mm, digamos, eh, relativas a Galicia da miña boca, uh -huh. eh, únenos eh, a lingua, a amizade, pero el sempre deixou moi claro que el non monta cancións miñas por amizade, sino porque os meus versos, pois, pues, lle digo moitas cousas, e iso é algo que aún lle agrada. Paco uh -huh. Ibáñez coñece moita xente, pero non lle pon música a todo o mundo que, que escribe. Claro. Ten que haber unha certa comunión entre o que un escribe e o que el considera eh, como parte fundamental dunha canción porque non é o mesmo e depois el dalle vida, non? Iso para min é unha enorme satisfacción é máis que para min un irmán é un pai no sentido no sentido de, de, de protección do que debe ser a boa canción, a boa poesía, en definitiva, a palabra poética. Claro. Bueno, falando de poesía, ti o que, no, o que queremos tamén resaltar no teu traballo é ese último poemario, o poder da fragilidade que te está dando moitas alegrías, non? Posto sí, que sí. Por, posto que vas a presentalo ou por lo menos estás presentando en varios lugares. Me parece pues, que estiveche no, no, no en Bueu, non? Sí, eh, en Bueu, en Bueu, non, non, en Bueu vou ir a prese, vou ir presentar Se falases de min, que é un proxecto precioso uh -huh. que se publicou en outubro e que vai pasando por lugar por distintos lugares ao, tem, ao cabo ah. do tempo, non? -huh. Ah. Este Se falases de min é un libro magnífico, a recuperación de dous libros juvenis, pero que poden ser de adultos perfectamente, -huh. Hmm. no que leva un CD no que Paco Ibáñez canta unha canción feita expresamente para este libro, non? Uh -huh. Isto que vou presentar en Bueu eh, no mes de xuño uh -huh. eh, desas cousas desos objetos fermosos eh, eh, editados por Editorial Elvira uh -huh. eh, que mm, aquí de Vigo que está facendo uns libros verdaderamente maravillosos e bueno, é un libro con as pinturas de Xulio García Rivas fantásticas eh, co, co, a música de Alberto Cuña de varios dos poemas e unha canción e tres anacos ou mellor dicho, tres cancións que eu compartín con Paco Ibáñez cantando no escenario o ano pasado en Vigo. Ah, o sea, para mí, un auténtico tesouro desde o punto de vista eh, literario e musical. Ah, ah o sea que entonces o que eu informei non era precisamente relacionado co teu libro O poder da fragilidade, sino so con ese outro que me falas da editorial fala, Elvira, non? Que se chama Se falases de min. Se falases sí, de min, sí, sí. Ese sí. é un libro espectacular. Que ten... eh, o poder da fragilidade é o meu último libro eh, de poemas para adultos. Eu que, que me centro fundamentalmente na, na infantil. na literatura infantil e juvenil. Claro eh, pero escribo poesía para adultos e había seis anos que non tiraba do prelo un poemario, non? Uh -huh. eh, bueno, pois pues hai este poder de flexibilidade que a verdade que está tendo moi boa recepción crítica e sobre todo de lectores que uh -huh. Mm. cousas e que, bueno, é un tipo de poesía que hubo chegando despois de moitos anos de traballar nela mm. pois un pouco máis esquemática, un pouco máis de silencios, un pouco máis de un pouco máis de, de, de poesía eh, espida, <laughs> non? Eh, no? E, bueno, me sinto me cómodo nesta me cómodo nesta faceta. Eh, digamos que neste estilo e sí, Re, sí, sí. reflexións en voz alta logo entón. <laughs> Exactamente. Perdón? Digo eu que reflexións en voz alta, non? Sí, sí, reflexións de voz alta, <laughs> eh, ás veces berrando, pero outras veces son reflexións de voz máis baixa, ¿no? <laughs> Sí, ah, pero para que a xente disfrute, entonces eh, co, coa túa creatividade. Exactamente. Sí, sí, Evidentemente, eu creo no poder da poesía, no poder transformador da poesía. Uh -huh. Creo tamén que a poesía debe entrar en todos os sitios en voz alta uh -huh. e que un buen poema pode ser dicir, un bon poema pode ser o mesmo en voz alta que en voz baixa. Uh mm. -huh. Eu creo que cara a xente nova, poesía en voz alta é fundamental sí. é unha maneira de que penetre dentro uh -huh. eh, deles e a partir de aí pois eh, conxugar a voz alta e logo a, a intimidade do eu lembro eu sempre que compro un poemario eh, leo poemario sempre leo en voz alta mm. Mm, para min en voz alta eh, sin necesidad de narrar claro que hai <laughs> que distinguir uh -huh. pero en voz alta e lo que se pode ler en voz alta despois tamén se pode ler en voz baixa e se pode a partir claro. de reflexionar sobre o que lemos, non? Mm. Eh, exactamente. Bueno, que, que precisamente eh, o, o, o sea, o, o, o non o sea, mimetizas un co, cando un escoita a, a, a, o que está lendo, non? Sí, sí, por suposto, non só so mimetizas, es que o faz teu. Claro, sí, eh, claro. Eu sempre digo que o poeta escribe e quen o lee tamén está reescribindo ese poema mm, ese. porque está está digamos que recibindo unha serie de impactos mm. -hmm. eh, motivos eh, sociais ou que sexa eh, eh, eh está recibindos de maneira eh, moi persoal quer decir uh -huh. que si calquera de vos lee un poema e mm. leo outro poema, posiblemente cheguemos a situacións eh, diferentes, pero todas válidas, porque realmente como, como se dixo eh, nesa película El cartel e Pablo Neruda, poesía non é de quen escribe, sino de quen a necesita. Eu creo que todos necesitamos, eh, eu diría que ademais de todos os que necesitan, de todos os que a leen, non? Entón, bueno, unha vez que leo poemas de alguén, uh -huh. xa, pa, xa eh, son poemas eh, de alguna maneira meus e cando uh -huh. leo os meus poemas pois son máis meus aínda que cando se escriben a min gustaría me que me leras un que escoitara que me leras bueno, un poema pues, pois, eh... <laughs> si, o tes por aí este, man, eh. eh sabes que el sempre compromete as persoas que bueno, <laughs> que, non, que, que, non hai compromiso de ningún tipo bueno, pois vos ler este que abrín así o show vale, vale, Pois pues, pois para nós vai ser un placer e unha honra claro eh, que si, sí, escoitarte son poemas eh, de amor e de necesidade uh eh, -huh. de que día así. Vou vos ler dous, se vos parece ben. Oh, sí, sí, sí, perfecto. Un día, un día así. Que negra é a suor da desmemoria. Vexo as ruas da cidade deshabitada e coñezo os pasos case borrados que algunhas noites na feble penumbra me levaban a ti. Inefable labirinto do desexo compartido. Quero aferrarme a ti. Ese é un. <laughs> moi ben, moi ben, estupendo. Sí, sí, e o es... outro que vos vou ler di así. O corazón cala e a noite foxe. Un sente que o tempo xa non é tempo, senón a lúa feita anacos nacos no bordo da tormenta. <laughs> Mentres, un campo fecha na procura dun serán que o acougue. <laughs> A sede perdeu o seu rito de humidade necesaria Os paxaros peteiran os silencios uh -huh. e eu busco refuxio entre os teus beixos. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas, Antonio. Moitas grazas. Non sabes o feliz que me fais. É un placer. Aí falamos, vos me facedes feliz a min e eu a vos. che moitísimo esta Pero este agasallo que nos facer outra pregunta que vamos ir moito para atrás. A ver, di. Ti axudaxes a facer unha biblioteca en Zaragoza cando estabas facendo o servicio militar. Ai, sí. Pois eh? sí, estive ali, sí, traballando niso, sí. e tamén deche escola. Carai, carai. Pois eso que os nosos ointes non sabían da, da túa <laughs> trayectoria. sí, escola, pois partín de menos un para facer unha biblioteca uh -huh. eh, tanto de aula como de centro que hoxe en día é orgullo dese centro. Sí. Porque eu creo profundamente no poder dos libros, uh -huh. no poder da lectura e non podo concebir nin permitir que os meus alumnos mm. se fosen formando de costas a literatura e a lectura. Yeah. Como me pasou a min, que tiven que loitar moito e buscar moito e sufrir moito para comezar a ler. Así que, bueno, desde o principio marquei iso como unha referencia indiscutible claro. e indispensable do meu labor nas aulas e eu se sentome moi moi feliz de ver como alumnos e alumnas veñen ás veces as túas presentacións eh, e notas neles ese agarimo e esa marca que quedou de cando eran máis novos e vivían entre libros. Uh -huh. Porque eu lembro-me cando fizen tamén o servicio militar que eu fizen, fizen eh, bueno, parte dele en, en Parga, na Coruña e en Santiago. Uh -huh. Pero estando na Coruña que eu estaba de cociñeiro, pero polas tardes daban clases. E entonces había un alférez que gustaba lle moito enseñar. Diñe, que pena que non fora mestre en vez de ser militar. Eh, efectivamente. sí. Uy, claro, pero a mellor era alférez de carreira, a mellor era un alférez destos... De, de, de complemento. De, de complemento, claro. Sí, sí. Claro. No, pero no, eu en Zaragoza foi estupendo porque, bueno, eu pasei unha mili fastidiada porque xa un maior ademais. Uh -huh. eh, eu era deportista, xogaba fixei por o Helios ese ano, uh -huh. tive moitos problemas para poder xogar por culpa do capitán xeral de, da rexión. Pero eh, tive que facer reforzos eh, bueno, Para mí a Mili foi moi negativa sí, Pero sí, si sí. tivo algo de positiva foi precisamente Esa oportunidade que me deron De axudar a montar a biblioteca do cuartel, uh -huh. e, bueno, pasar ali eh, algún tempo e despois aproveitar para ler, Uh -huh. e sobre todo para ler en galego que eu levaba libros de aquí uh -huh. e foi para mí fundamental para empezar a ler a Cunqueiro, Fole e outra xente non? Uh -huh. que li tamén eu cando esto eu lembro que o mismo profesor que se chamaba Andrés dice, vosotros lede o que vos caiga na man, lediol se a vos se amado, pero lede, que algo vai quedar E eu eh, dice, e se tedes algún libriño en galego, algún ten algún libriño en galego nos preguntaba, e eu tiña un que era de Rosalía de Castro, que era o que nos podían ler. E digo, claro. eu tiño este de Rosalía de Castro. Dice, pois pues isto hai que papalo, eh? <laughs> pois, pues, que sorte veches con ese Alfredo. Sí, sí, sí. No, sí. No. Bueno. Porque non, non é o habitual, eh? No, no, non, non, no, habitual, no. Nada, nada, nada. No servicio militar era difícil, era, era uh, bastante uh. difícil. Sí, sí. Dios nos libre. Sí, sí. Pero bueno, eh, unha, unha curiosidade que os nosos ointes non, saiban, non sabían da, da túa sí, a, sí. dedicación precisamente bueno, para axudar a que a cultura se espallase, lógicamente, eh, eh, foi sí, importante sí, sí. aínda que o pasaras mal, quero decir que tú un grauciño de area para que moitos se cultivaran, seguro que foi Exactamente Home, Claro, eso foi un pouco a idea que tiña o capitán que montou a, a biblioteca, un tipo a lo menos decente, uh -huh. eh, os que ali estivemos éramos, éramos xente eh, cunha certa conciencia cultural e literaria, ¿no? Uh -huh. Entón, Eso. para nós foi un placer, ¿no? Uh Teño que sí. que eu roubei algún libro que non <laughs> tiña e, eh, bueno. e aproveitando que tiñan tantos, dice, bueno, vou me levar algún para casa porque este é imposible conseguilo. Sí. Pero bueno, eso non o digades en voz alta, eh? No, no, No estamos na radio, nadie sabe nada. Eso, Son cousas normais. <laughs> e eh, entonces, eh, Por eso digo que cando se lee son dúas historias, a que lees e a, a que tes Claro, claro, é evidente. Claro sí. É evidente porque ti cando lees eh, entras eh, nunha dualidade uh -huh. absoluta, és ti, pero tamén é o ambiente que vives, os sentimentos que despregan os os personaxes, mm. as situacións que viven, mm. e iso todo vas interiorizando e vas aprendendo, e vas Perfecto. desenvolvéndote como ser humano dunha maneira moito máis profunda e moito máis auténtica, non? É, é moi importante, é moi importante. Moito. Bueno, eh, entón, continuando co poder da fraseidade, mm, bueno, estás preparando presentacións en diversos sitios, non? Bueno, xa foi presentado en Vigo, xa foi presentado en Vigo, eh, de momento creo que vai ser a única a única presentación. Eh, foi presentado en Vigo e o que si fago é eh, ir a sitios onde me convidan a Mm. a recitar, pois levar algúns algúns dos poemas eh, deste libro. Concretamente hai un, un apartado, porque son sete apartados, uh -huh. e hai un apartado no que no que tomo conciencia ou pongo por escrito o meu, o <laughs> meu rexeitamento a esa tacha que ten esta sociedade como é a violencia uh mm-hmm. -huh. de xénero, claro. a violencia machista, E, eh, bueno, nunca me enfrontara a facer algo así uh e dentro dos sete capítulos que ten o libro ou apartados hai un dedicado exclusivamente pois pues eso a, a, a, digamos a que a, a criticar e uh denostar o que esa, esa tacha terrible que esta sociedade porque non vos esquecedes que cada vez que abres un periódico notas eh, sempre lees algún outro ya, outro asasinato outra uh -huh outro sí. agresión. Sí, sí, eh, sí, bueno, sí, sí. A verdade é que iso é difícil de, de leválo e comprendelo. Sí, desde logo. A ver cando te vemos aquí por Cataluña. Home, estaría encantado, eu amo Cataluña profundamente. Son unha persoa que, que, que a mí desde sempre a Cataluña e a todo o que o que significa Cataluña dentro da cultura deste estado. Uh -huh. eh, teño amigos en Cataluña, teño amigos en Barcelona, Mm. Paco Ibáñez está vivindo en Cataluña. En Cataluña, sí. Ah, sí. E a verdade é que, é que bueno, para min sería maravilloso a primeira oportunidade que teña eh, eh non dubidedes que, que, que, que pois, aí a, avísasnos eh, facemos o posible para que por lo menos o teu libro ese último, Poder da Fragilidade se poida coñecer na nosa entidade Rosalía de Muy Castro de Cornellá que si sí, avisam, avisamos con tempo eh, seguro que a nosa a, a directiva desa nosa entidade seguro que estaría encantado de, de amosar o, tua, o teu traballo aí Pois moi ben, pois moitas grazas e, bueno, eu sempre estarei aberto estarei aberto sempre a persoas como a vos Que tan gran que tan gran labor está a facer bueno. neste eido e que é moi importante que haxe estas cousas. Eu cando me chamastes por primeira vez quedei moi a, moi sorprendido de de o que estaba facendo. Bueno. Pois eh, teño que decir que que parabéns, de verdad. Eh, aberto sempre a calquera institución, a calquera outra cousa que que estea interesada en que eu poida participar. Pues, Será para mí sempre un placer e unha honra. Pois pues xa sabes que se pasas por si, bueno, algún momento tes previsto visitar a Cataluña e pasar por aquí por Barcelona, non, non, te, non teñas dúbida que, que nós buscaremos o momento para que unha fin, si é unha fin de semana, un vernres, un sábado, ou hasta un propio domingo o, na entidade Rosalía de Castro de Cornellá estaré, estarás ben recibido e seguro que, eh, Hombre, bueno, a, que cando sí. menos unha charla como mínimo organizaremos de deso estou seguro. Coñecéndolo xa, estou seguro. Veña. Pois, <laughs> pues, moi ben, Antonio, moitísimas muy... grazas eh, que, en fin, xa, como xa temos o teu fichaje... Acolleitar, no? colleitar moitos éxitos con ese traballo. Eh, Unha cousa che quería dicir. Dille. Te vas a, sí. a, a coller outro éxito, eh? Sí. Porque nosotros desde aquí somos talismán. Ah, sí. Sí, no, sí. Hombre, Teño... Temos unha eh, lista bastante eh, ampla de, de persoas coas que falamos e despois teñen algún que outro mm, agasallo, premio ou certamen, sí, sí. Bueno, eu non busco premios, a verdade non me presento pero, nunca premios. Pero xa os ter eh, recibido, xa os ter recibido. De gañando Premio Nacional Eso de, de Literatura Infantil e Juvenil. Claro. E ser, e ser nomeado Miguel distinguido aquí na miña cidade, a verdade é que iso é máis bonito. Logo, sí. o, tanto que premios sí. magníficos E, bueno, eh, eu creo que a literatura non se pode medir con premios, a literatura hai que medila pola autenticidade, <laughs> a honestidade e, sobre todo, co que todo o que se faga esteña vocación literaria e non vocación de de mercancía. Entón, bueno, eu sempre tirarei por aí, ainda que sexan os camiños máis difícil. Bueno, que pois, moi ben. Que che agradecemos moitísimo. Foi un placer escoitarte e ao mesmo tempo pois recibir estes dous poemiñas que gravaré. Isto sí que quedan xa da temos, miña alma. Xa temos grabados e que che enviaremos, enviaremos o audio despois cando Pois para vos o que precisedes, eh, que podes utilizalo todo con toda a liberdade do mundo que para mí sempre será un placer. Unha aperta grande. De acordo, Antonio. Vale, pues moitas gracias a vos, eh. Unha aperta. Hasta logo. Hasta logo. Radio Samboy Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada. Xarada. al programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Xulio. Mm. Xa temos outro lado do fío telefónico, temos a Juan Carlos Cambas. Mm -hmm. Por os seus apelidos, al menos un, parece que é argentino. Ajá. E vamos a falar con el, vamos a falar de música, Ajá. porque el tamén é músico, Supoño que tamén será cantante. Non sei, non sei. <laughs> Ah, non ah, pero... creo. Non, non, non, é, é pianista, ah, reglista. Pianista, bueno. Sí, sí, ten, sí. Sobre a música fai moitas cousas. Vamos a falar entonces, veña. Moi boas tardes. Juan Carlos. Juan Carlos. Hola, buenas tardes, Armando e Julio. <laughs> Moitas gracias por atendernos. No, Benvido. Gracias eh, eh, bueno, pues se, sabemos que, eh, por lo menos díxenos aquí Armando que, que estabas ocupado, pero agradecemos no, moitísimo. No, te preocupes, no te preocupes, estoy, bueno, estoy Eu estaba dicindo que eres pianista, arreglista e produtor argentino, que sí. vai, hai un tempo que chegaches aquí a Galicia e, e agora sigues traballando nese aspecto de, de, de compositor tamén, non? Exactamente, este me cumplí 21 años en Galicia xa. Ah, Hombre. Bueno, pues entonces o noso idioma para ti é eh, <laughs> correr, pan, coser a cantar. Pan, pan, pan, Exactamente. Pan bueno, Juan Carlos, eh, explícanos ou dille aos nosos ointes cual é a túa faceta precisamente. Teño entendido, mm, perdona que me que, que, que, que te interrompo antes de que te, eh, te poñas a falar. Mm, estás un traballo extraordinario que me parece que se chama eso de El viaje. Sí, a viaxe, dende de Argentina hasta Galicia, es un un proyecto que tardé 10 años en, hacer y que cuenta el, el, viaje de mis padres a Argentina. Mi mamá es gallega, mi papá asturiano, Cambas viene de, Asturias en realidad. Mi mamá es auteda y bueno, viajaron a Argentina, emigraron, como tantos otros, se conocieron ahí, formaron nuestra familia y 50 años más tarde, por cuestiones del corralito, etcétera, situaciones sociales que había en Argentina, decidimos regresar a, Galicia en el 2002 <laughs> y volver a empezar todo de nuevo. Y bueno, pues plasmé esa idea, esas músicas en común, esos puntos en común que hay de los dos lados del Atlántico a través de la música con artistas y canciones de, de los dos lados, ¿no? Hay, hay, hay 30 artistas invitados, de Galicia pues está Ullía, está, está, está, también eh, eh, José Sacristán el actor, está Kepa Conquera Junquera, Vasco, está la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Santiago, Margarita Guerra, que es una castañuelista, mucha, mucha música, muchos músicos, gaiteros, eso que se todo. <laughs> bueno, que de, mm, o que ser extraordinario e importantísimo pues que dézanos para para lograr o extraordinario. Pero será grandioso tamén, non? O sea, de, de, de, sí, de amplitude sí. moita, non? O que pasa que, claro, gravar un trabajo de ese estilo, aparte de que lo produje todo yo, y claro. grabé con muchos artistas de, ya te digo, de Argentina, bueno, están todos los referentes, digamos, principales. De Portugal también grabé con Dulce Pontes, con Joao Afonso, grabé con Silvio Rodríguez de Cuba, Eh, porque también un, tratando de unir los puertos de la inmigración y uno de ellos fue en esta primera parte de este trabajo está Cuba, después va a estar por supuesto México, Brasil, Venezuela y Uruguay, con diferentes artistas que estoy grabando con ellos en la segunda parte. Y, bueno, hacen dúos atlánticos, cantan, por ejemplo, cantamos Atahualpa Yupanqui en bilingüe con Ushia y, y una la máxima cantora nuestra, La Pampa, que era Sumapaz, o Dulce Pontes cantando un tango, o la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Santiago tocando un tema inédito que se llama El Barco, y que habla de justamente de ese punto de inflexión donde salían los inmigrantes del puerto de Vigo y quedaban desconectados de su familia, ¿no? Que no es como ahora que hay internet ni nada. Antes una carta tardaba tardaba a lo mejor tres meses en, ir y volver, ¿no? <laughs> Entonces, claro, historia, todas esas historias que fui eh, recopilando durante, aparte de la propia historia de mi familia, ¿no? Eh, durante esos diez años en el libro también, en, el, packaging este del, porque es una caja, el disco en realidad es una caja de como de viaje, de recuerdos, y adentro hay un pasaje antiguo de barco, hay una foto antigua de mi mamá y mi papá cuando mi mamá estaba embarazada de mí, y hay también un pasaporte, que es un libro de 70 páginas, donde escribe un historiador argentino que es Ruiz Farías, ah, escribió, que escribió 25 libros sobre inmigración gallega, de hecho su madre es gallega también, hay muchas historias que están en ese, en ese pasaporte que es, está hecho imágenes imagen y semejanza de mi mamá. y en los mismos sellos de entrada, de salida, está todo recopilado en ese trabajo. Enhorabuena, enhorabuena. Eh, parabéns, muy Por cierto, eh, otro día estuvimos hablando con Pepe Formoso, que estuvo que, ah, recibió a Kepa Junquera alina no, no hotel la Fisterra, que también ah, estuve hecho ese entonces. Estuve en el otro lugar. Eh, ah, ¿En Ponte Porque estuve en Ponte sí, el ah, otro día con él. Un grande, ¿verdad? Sí, la verdad que es una persona que... A ver, una de las personas más fáciles para trabajar porque fue contarle la idea y enseguida se puso como la camiseta, como decimos en Argentina, se puso la camiseta del trabajo, se vino desde País Vasco a grabar conmigo, cosa que tenía que haber yo a grabar allá con él, y, siempre tirando buena energía, buenas ideas y, para poder grabar ese tema que hicimos que además lo grabé eh, con Kepa Junquere, con un músico argentino que se llama Nahuel Penici, Anda. un chico que es que es no que, que ganó un Grammy eh, en Argentina y Kepa Pajunquera grabó un Grammy también. Entonces <laughs> junté a dos ganadores de Grammy en un solo tema Eh, en un tema de que para que se chama Vía Arte, que quiere decir eh, hasta mañana. Uh Unha cousa para que os nosos entes saiban, ese traballo que diste a viaxe resulta que, bueno, poden escoitalo, poden recollelo, poden mercalo en algún sitio determinado. Sí, el disco digital está en 40 plataformas digitales, en las principales 40 está, desde Spotify, Google Play, todas está. Y después si lo quieren físicamente el disco, que es, ya te digo, es un packaging, es un muy especial porque es una caja durante esos 10 años pensé cómo se iba a llevar esto a la realidad, ¿no? A lo físico. Y entonces pensé que cuando uno viaja siempre tiene una cajita donde va guardando cosas que le eh, quedaron, no sé. cuando mi mamá viajaba tenía su pasaporte en una cajita, entonces se me ocurrió que hacer una caja, una caja donde entrara todo eso eh, y, quedara como guardado ahí era una buena idea y lo pueden pedir por me pueden contactar por las redes sociales y se los envío sin problema. se los envío a donde sea. Así ¿Cuántas, ¿Cuántas historias hay, hay metidas ahí, eh? Claro, claro, claro. Pues mira, desde que estoy haciendo ese disco, me ha eh, he recopilado porque todo el mundo sabiendo lo que estaba haciendo me cuenta sus historias. Incluso eh, uno habla de las migraciones eh, a América, pero también está la migración a toda la que la oleada de los que vinimos para este lado. Entonces el, el, mundo no es tan estático, las, las cosas van cambiando primero se estaba bien allá y no tan bien acá y ahora es un poco al revés. Entonces, bueno, pues se va compensando el ida y vuelta, porque a veces parece que cuando un inmigrante viene a España algunos se enojan, ¿no? Porque <laughs> como si como si los gallegos no hubieran sido emigrantes también, ¿no? Eh, y ahora es lo que digo yo muchas veces. Claro, por eso te digo. <laughs> Así ah, que ah. bueno, Todos somos emigrantes, para un sitio ou para outro, pero todos somos emigrantes. Exactamente. Eh, na información que das aquí no, no bueno, nas redes sociais dice que invitas a embarcarse a esta, a esta travesía porque a vida en sí es, en sí mesma é un é unha viaxe, non? Tanto uh -huh. para un lado como para outro, que acabas de sí, que acabas de decir, Exactamente, ¿no? e aparte que cada uno, aparte de tener nuestro propio viaje, no solo físico, sino uh -huh. un viaje interior también, porque uno viaja, se va cambiando, ¿no? Uno uh -huh. cambia, ¿no? No es lo mismo a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50, ¿no? Vamos cambiando. Eh, y también las circunstancias del entorno te cambian. Cuando uno ve a una persona que, que es de determinada forma, también tenés que pensar a ver qué entorno tuvo para llegar a ser de esa forma, ¿no? Porque, por ejemplo, un punto en común que tenían todos los emigrantes en América, por lo menos en Argentina y en América puntualmente, es que no contaban lo que había pasado. No nunca nadie contaba lo que había pasado. había que tirarlo con force para contarlo. <laughs> sí, sí. Historias tan triste que a mí también, yo cuando me preguntan de cómo y todo eso, o sea, no puedo que ni hablar y pasó hace 21 años. Sí, exactamente. ese acertador, ese acertador dá que, que impídeche de eh, ser eh. aberto e dicir, bueno, pasou un mesto, pasou aquelo, eh, pa, eh, sí. pasei fame, etcétera, etcétera, cousas sí, deste tipo. Entonces eso sí, eso com, comunicalo eh, é difícil, non? É eh, moi difícil. Que, teño que felicitarte porque a participación argentina é abondosa, e máis comeza con un grande que que León Yeco, que que, Yeco. que, que <laughs> hombre, que participa con moitísimos eh, eh, artistas galegos cada vez que van alí, non? É, eh, é dicir, Yo tuve la suerte de que en el 2005 lo pude traer a Galicia, vino a Vila García de Arousa, hicimos hicimos dos conciertos aquí en el auditorio y también estuvimos en Bayona tocando con él. Por ejemplo, desde que yo estoy aquí han venido muchos músicos argentinos aquí, ha venido Jaime Torres, Julia Senco, muchos grandes artistas han estado aquí en Galicia eh, porque bueno, porque yo estaba, ¿no? Ahora están uh -huh. intentando también venir otros artistas nuevos y siempre uh -huh. trato de que, de que puedan pasar por Galicia, aunque y, vengan a España, que pasen por Galicia. ¿sí? Y destacar también en, en este aspecto también a, a un historiador, o Rui Farías, non? Sí, sí Rui Farías, como yo logré la colaboración de él porque buscaba a alguien que nos pusiera en, en que nos ubicara en el espacio, ¿no? En tiempo y forma, digamos. Entonces, una forma de ubicarnos era buscar a alguien que supiera mucho de inmigración. Y bueno, pues me hablaron de él, lo contacté. Él tiene una cátedra que habla Galicia Argentina en la eh. Universidad de San Martín en Buenos Aires. y, bueno, pues eh, enseguida le dije, por favor, necesito que escribas algo. Y, y, enseguida se escribió y bueno, participó. Y la verdad que es muy aclarador porque empieza con ese prólogo de él que nos pone un pouco en situación, ¿no? Pois pois eso, felicitacións, moitos eh, parabéns eh, hombre, Juan Carlos. Sí. Escoito unha cousa que quería comentarche que tamén eh, preguntarche. Eh, mm, unha vez que chegaches a, a Galicia, empezaches a preocuparte dos sitios, dos lugares de, de nacemento, tanto de teu pai como de tua nai? Yo se había venido en el año 86, en el 88, vine de vacaciones, era mm. más chiquito, De hecho, cumplí mis 18 años acá y, y había estado en, la casa donde nació mi mamá, que ahora vive mi primo, y, y, habíamos ido, eh, Asturias no habíamos ido, pero fui hace bastante poco eh, buscar un poco eso, ¿no? Porque mi papá después lamentablemente tuvo Alzheimer, no le pude ya claro. no, pudiste me contaba una cosa, otro día me contaba otro, entonces tuve que ir ahí a recopilar un poco y encontré mm. una señora que había sido compañera de la escuela de mi abuela, que era la única, y entonces me contó muchas historias muy dramáticas, la verdad, de esa época. y la casa exacta donde vivía no la encontré, me dijeron la zona, porque hay un montón de casas que están destruidas en ese pueblo. Me dijeron vivían por ahí, que era la zona donde estaban ellos, y, y no sé exactamente cuál es la casa, pero sí que me contaron unas historias eh, muy pesadas, muy densas, la verdad. Claro. Eh, recordas eh, recordas Pampo, o ayuntamiento a Zoa donde donde estaba a casa de Tuanay? Sí, sí, sí, sí. Mi mamá vive en, eh, era de Vilanoviña, mm. que es en el ayuntamiento de Meis. Ah, sí. sigue estando la casa ahí, hay un bar que se llama el Bar de Alfonso, pues en la casa al lado <laughs> del Bar de Alfonso, <laughs> que es ahí muy famoso. y ahí vive, ahí vive mi primo Y después de mi papá es en Campo de Caso, eh, en un pueblo que se llama Caleao, y vivieron en Orlé, también otro pueblo en el medio de la montaña. Eh, sí. pero bueno, las historias un poco, si Hay dificultades de aquella época. Más escabrosas que acá todavía. Exactamente. Dificultades de aquel, aquel momento. Incluso, mira, una cosa básica que yo no sabía, digo, ¿cómo hacían para llegar al puerto de Vigo desde Asturias? Sí. Entonces pregunté cómo hacían. Entonces me dice que bajaban cinco horas caminando mm. hasta una vía de un tren que era un tren del carbón. Sí y después en el tren del carbón tenían una parte donde llevaban, se ve que personas, paraban ahí en el medio de la nada, subían estas personas y llegaban, eh, no sé qué traslados harían, y llegaban justo, el, el tren llegaba hasta donde está ahora el centro comercial ese de Vigo. Yo pude llevar ahí un documental que hice que se llama, y te hice dos documentales del disco, pero uno se llama El Barco, y ah. se y llevé a mi mamá al monumento del inmigrante que está justo donde salió eh, el, el Sí, el barco. Y ahí arriba eh, haré un restaurante, pero estuvimos en ese, en ese balcón donde la despidieron a ella, eh, un poco encontrándose con el pasado, ¿no? Después de cincuenta y pico de años después. Entonces, bueno, pues eso fue también bastante emocionante hacer ese video porque, bueno, eh, uno dice, sí, se tomaron el puerto de Vigo. ¿Y cómo llegaron hasta el puerto de Vigo? <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo, llegaban? <laughs> Dificultades. Yo me pregunté cómo hicieron, porque acá, pero claro, estaba el puerto de Vigo está en Galicia, pero desde Asturias, ¿cómo llegaban? <laughs> Exactamente. Y, y, y dificultades que existían en aquel momento, porque la comunicación ali, pois pues, o que estás dicindo, non somente é un, un tren de, no. de, de, de, de, de carbón, senón que tamén unha, unhas dificultades enormes para camiñar para chegar a ese sitio, non? Sí. No, incluso me contaban que cuando era la época también de la dictadura, eh, a lo mejor iban por un camino habitual, encontraban a alguien que estaba muerto y tenían que desviarse porque si no capaz que los acusaban a ellos de... De, de, de que los mataran. Sí, entonces tenían que esquivar unas historias, uff, terribles, terribles, terribles. Mm, por eso digo que si o Porto de Vigo y o Porto de Coruña contaran historias, falaran... Sí. <laughs> Podía. Pero mira, <laughs> el primer puerto de migración a América fue Vila García. Vila García. Fue Vila García de Arosa, fue el primer puerto. Lo que pasa es que nadie lo cuenta. Pero yo quise, presenté un proyecto acá que no me dieron ni cinco de <laughs> Pero era justamente el primer puerto de migración a América fue Vila García. Lo que pasa es que después el puerto principal en realidad fue Vigo, porque fue donde salieron más, pero también Coruña, por supuesto. De hecho, hay un libro que escribió un señor con unas fotos increíbles, un fotógrafo con unas fotos increíbles de de, esas, de las salidas de esos barcos que eran masivas, de, o sea, eran millones de personas que se iban y bueno, terrible, terrible. Porque las fotografías que se ven, que se ve un señor abrazado a un neno con leva la esa, esa, fotografía dio la vuelta a todo mundo. Ah, sí, esa fotografía y además eh, yo en el, en el pasaporte este encontré los barcos de la inmigración de mis padres, porque mi ah. papá me había contado que había viajado en un barco que se llamaba Monte Amboto que era, eh, Monteamboto, que era un barco vasco. Bueno, finalmente, como mi papá ya tenía Alzheimer, entré al Museo de la Inmigración Argentina, que uno puede poner el nombre de tus abuelos, y te aparece el día de llegada y con quién llegaban, ¿no? Y mi papá en realidad había viajado por primera vez cuando era más chiquito. Lo que pasa es que él no se enteró, dejaron a mis tías acá y se fueron con mi papá, que era chiquitito, a, un poco a ubicarse, lo que fuera. Después vinieron en un segundo viaje a buscar a mis tías y ahí sí volvieron el Monte Amboto. Mi mamá viajó en un, banco, un barco francés que se llamaba Charles Tellier. Y también, ¿cómo viajaban en ese barco? Pues los dejaban salir a la cubierta solamente dos horas al día. Así estuvieron 15 días, no es que estaban todo el día en la cubierta como Titanic, no, estaban abajo, abajo, y solo podían, exactamente, en el abajo de todo del barco, viajaban en la tercera clase, y solo podían salir dos horas al día a la luz. O sea, Terceira clase chamábase en aquel momento, pero que sí. vete a saber tú, era almacenamiento. Sí. Sí. Era la parte de abajo de todo el barco, porque hay un plano del barco, es abajo de todo, en el... Sí, sí. La claro. parte más, sí, en la parte de abajo. Bueno, sí, que, bueno frío, frío, <laughs> fames, sono, sí, en no, fin, pasaban de todo. Era de todo, sí, sí, sí. sí. despois chegar ali con dificultades tamén para eh, poder... Tamén. Por certo, unha cousa que creo que, que creo que todos os ointes saben, te, podense poñer na túa páxina Juan Carlos Cambas, que eh, eh sí. que en Facebook tamén En Instagram, en Facebook, eh. en ah. la página juancarloscambas.com, en Twitter, en todo lo que encuentres, uh -huh. van a, en YouTube, en todos lados, me van a encontrar Nos con faz, este nombre. Faz referencia ao día de onte, concretamente ás letras galegas do 2000 Mientras que faz referencia a un trabajo que se en no año 2011, verdad? Sí, en el 2011 eh, llevé por primera vez la música argentina al Festival de Cosquín, que el Festival de Cosquín es el festival de folclore más grande de Latinoamérica. Es un festival que tenía en ese momento casi 50 años. Y lo llevé al, dúo Bellón Maceras, que es un, dúo muy famoso acá de gaita y acordeón, y a Dulce Pontes por Portugal. Entonces hicimos Lela, uno de los temas que hicimos en ese concierto hicimos una muñeira mezclado con chacarera, hicimos una mezcla ahí y tocamos Lela con Dulce Pontes que fue increíble porque toda la comunidad gallega que vive en Argentina y que sigue el folclore argentino cuando vio eso se fliparon, ¿no? sí, Y justo me acordé de eso, y digo, lo voy a poner para recordar pues, ese momento. A poesía, a poesía de Alfonso Daniel. Aí quantas eh, mágoas non habiría polo chan. Lela, sí, sí, unha peza que, Mira, que é emblemática un... en Galicia, claro que sí. E aparte ese, ese tema se estrenou en Buenos Aires. Uh -huh. Anda. Se estrenou en Buenos Aires porque es, es parte de obra que se chama Os bellos no deben enamorar, ah, no deben ah, enamorarse. De sí, y sí. estaba Lela, eh, non me acuerdo como se outra otra personaje, pero cuando hai unha escuela en Argentina, unha uh mm. -huh. escuela de Galicia en Argentina en, en el barrio de Once, uh -huh. que tienen Eh, un cuadro de Castelao, el cuadro ese famoso que estaba un chico muerto abajo de un árbol, y tienen eh, en una vitrina, aparte de la máquina de escribir de cuando estuvo en Buenos Aires, que vivió en el exilio en Buenos Aires, tiene la máscara mortuoria, que es una cosa que se hacía antes, cuando se moría alguien le hacían una máscara con unas y la mano también tienen así hecha, o sea, le, le, hacían con un molde y quedaba su mano es algo medio macabro, pero lo tienen ahí en esa escuela, en una sala aparte. Yo estuve tocando en ese colegio Santiago Apóstol y la verdad que es bastante impresionante ver cómo fue la cultura, o sea, todos los poetas que, eh, desde la inmigración, en Buenos Aires, el himno gallego se estrenó en Cuba también. Hay muchas cosas para contar de la inmigración, ¿no? La también se creó un poco de los dos lados, muchas cosas, muchas. Anda que no dio vueltas ni nada la dicho a dichosa Rianxeira desde Buenos Aires a Galicia sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. bueno, sí, pois Juan Carlos eh, un traballo de investigación e un traballo de, de sí, desde logo que, máis, eh, que, que ademais eh, auto No sé. producido claro, é eh, unha cousa importante para ti eh, seguro que, bueno eh, estás presentando ou polo menos fixetes mm, mm, alguna presentación en algún lugar determinado sí, Voy, haciendo, no, mucho, no muchos conciertos, pero sí que estuve en el Teatro Principal de Pontevedra, en el Teatro Principal de Orense, estuve en Bayona, en el Día de Hispanidad, estuvimos en Vila García, estuvimos en varios lugares eh, tocando ya el disco a viaje, con, siempre con algunos de los invitados. En algunos vino Ushía y Joao Afonso, en otro vino y así voy cambiando. Puliasenko vino a otro también de Argentina, vino para el concierto. y así estoy con esos. Pues, <laughs> con esos. pues eh, mm, moitísimas gracias por, a, por, por, por los minutos que nos dedicaches. No, gracias eh, eh, eh, que, que teñan moitos éxito, moita sorte. Seguro que eh, si en algún momento pois te atreves a vir aquí a Cataluña, nos faremos o posible claro que para sí. que para que eh, nos vexamos as caras. E ao mesmo tempo claro. que, que te coñezan precisamente na nosa entidade, Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. Pues, pues eh, genial, me encantaría ir. <laughs> Bueno, sí, pues, pues eso, nada. Si tes algún momento de lecer, eres capaz de achegarte nunha fin de semana, nos intentaremos que, que na nosa entidade sexes ben recibido. Exactamente. Pues muchísimas gracias, muy amables. Una e despois outra cosa, Una porta... vou a dicir. Que, dille, dille. Vas a ganar premio, eh? Posiblemente, ¿Ah, sí? posiblemente. Sí, Depende de, de Somos si... talismán, eh? <laughs> <laughs> e eh, temos unha boa lista. Sí, sí, sí. Pues, pues muchísimas gracias, ojalá. Venga, una, unha aperta grande. Unha aperta. Moitísimas grazas. Hasta logo. Vale, chao. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Bueno, amigas, amigos, temos outro lado do Xulio, temos outro lado do fío telefónico, temos o noso correspondente desde Monforte de Lemos, nese apartado de quen che preguntou, que Veña. tamén leva, Veña. que é nada máis e nada menos que Xosé Manuel. Vamos a saudalo Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Boa tarde, benvido, Xosé Manuel. Con moita faena, pero nos incomodámoste para que Eso, de vez que en cando un pouquiño. <laughs> Que así tamén serveche tamén de lecer eh, de, de evasión tamén un pouquiño, eh? Sí, claro. Gaña. <laughs> Por si non me faltan cousas que facer. Bueno, pero isto, <laughs> a ver, che vou ter que pagar. Non, non tanto, pero como, como a renda, aínda Ainda me vais a ir a pagar? Non, non, non, non, non, vou, non vou por ese, ese camiño, vou polo camiño de <laughs> decir, cambias de actividade e é unha actividade que che lembra pois o certo momento que esteveches aquí, a fórmula, ya, yo, yo non sei, ya conversa distendida con con cos galeros do Mediterráneo. Exactamente. Eu só, só pensar que eso de talismán Aí está, aí está. <laughs> Xa, xa me reconforta. Eche, eche mandar a, a, a, a lista. <laughs> esa lista de de xente tocada pola variña máxica esa que tedes sí. ese talismán que convertides <laughs> eh, o ferro en ouro sí, eh. <laughs> e os eh, esquecidos en visibles afamad, afamados artistas sí, invisibles eh, sí, sí, sí, sí. Bueno, literatos no. de éxito a verdade que, que sí o paso por Galegos Novais Ten... eh, dá moitas ledicias Moitas. Eh, unha delas terte a ti. Hombre. Moi ben, moi ben. Por pois aquí estou sin, sin todo eh, non estar nas anteriores edicións, as meñas desculpas. Non hai eh, bueno, non tes por que. unha tempada de de moita ocupación. Bueno. Eh, e eh, bueno, entón pois ás veces faiseme difícil ter algo preparado estar un ratiño con vos, pero bueno, aquí estamos. Bueno, eso é importante. Veña. Moi ben, que vos parece logo? Bueno, Imos vos gustame o, e desgústame. Sí, Como sí, sí. ti queiras. Moi ben. Pois a ver, empezo cos desgústame, que Muy hoxe só trouxen. Hoxe <laughs> hoxe estou máis optimista, parece ser. Entón, pois, os desgústame non... non non apareceron así como outras veces. Mellor, bueno, mellor. Mellor, mellor porque ás veces escoitas a radio Uy. ou ves a, a televisión, bueno, bueno. To, to, todo son desgrazas. Todo, todo. Todos son agresións, mortes, Buah. eh pelexas, desgrazas, desgrazas medioambientais. Buah. Bueno, en fin. Sí. Pois desgústame neste caso o abondoso lixo que hai nas praias Dende aquí un chamamento á concienciación eh, de todo o mundo, uh -huh. evidentemente, eh, concienciación á hora de, eh, pois, tratar o lixo. Sí. Hai que, como sabedes, hai que reciclar, sí. hai que reducir o lixo o máximo posible e moito liño co plástico e co residuos uh -huh. eh, que xeramos e onde os tiramos. Neste caso, concretamente, os que van dar ao mar. Eh, o programa Actúa uh -huh. é eh, un programa que leva a termo a obra social de Abanca, reuniu o pasado sábado eh, máis de 60 persoas voluntarias que retiraron 262 kilos de residuos uh -huh en diferentes praias da illa de Cortegada. Joder. A illa de Cortegada eh, non é das máis coñecidas mm. do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, mm -hmm. pero eh, cada vez se fala máis dela e eh, tamén eh, creo creo que se visita. Unha, sí. praia, unha illa moi moi moi fermosa. Pois é a illa do, a illa do Loureiro, que sí. <laughs> Ah, mira, non sabía, a illa do Loureiro, moi ben. Uh -huh. Ten, ten, moito, ten, ten moitísimos loureiros, por iso lle chaman aí. Sí, claro. Os mariñeiros claro, chaman aí. Claro. Sí, sí. Pois pues mira, mira, sí, sí, eh, sí. será unha illa moi loureada. Sí, eh, exactamente. Está. Nunca mellor pues, pois, dito. sí. Claro, 60 voluntarios, voluntarias, recolleron, como vos digo, o pasado sábado 262 kilos de residuos. Jole. Eh, con esta recollida, o programa, eh, en outras accións, sumando outras accións, eh, leva retiradas 18 toneladas de residuos no que vai de 2023. Uh -huh. Pensade o que son 18 toneladas de, de lixo no, no mar. Jolín. Concretamente, isto na o, o programa este pois se eh, fala de recollida nas praias no litoral galego. A maioría de residuos de obxetos están relacionados con actividades económicas desenvolvidas no mar, uh -huh pues, redes, eh, boias, eh, sí, sí, sí, sí, sí. historias, pero tamén se atopan moitos, moitos envases plásticos de snacks, sí. eh, botes, botellas, tapos, cabillas, mm. cabichas, perdón, rodas, xoguetes, Buah. todo eso podemos pensar de como vai dar o mar. Pois eh, vai dar en moitos casos seguramente porque o tiramos. <laughs> Exactamente. Entón, dende aquí, pois, ese desgústame por, por o lixo que acaba no mar, nos nosos mares preciosos, nas nosas praias sí. preciosas, no sí, noso sí, litoral sí, sí. en xeral, eh, que non queremos que siga pasando. Uh mm. -huh. que algún pode chegar por, o, por circunstancias pois imprevisibles, pero todo que está na nosa man, uh -huh. evitalo. Claro. Plásticos non, contaminación, el lixo ao mar, non. Moi ben. Perfecto. Eh, de, é un desgústame, pero é tamén mm, hai que dicir que dentro deste desgústame hai un gústame por o traballo desinteresado de todos estes voluntarios. O grupo Eso. que acabas de mencionar mm, financiado ou potenciado por, por a banca, non? Sí, sí a, a obra social da, da banca, o sea que parabéns tamén por esa iniciativa. Moi ben. E pasamos ao gústame. Moi ben. Falando de, de contaminación, xa fío cos gústames eh, unha botella non contaminante. Estas noticias e que dá gusto, dá prazer comentalas. Uh -huh. E que veñan moitas, eh, e que non tarden en vir. Cabreiro A, coñecedes, uh -huh, a, sí, sí. A sonada a auga. marca de, de auga sí. que se fai en Virín eh, agora pertence ao grupo Hijos de Rivera, uh -huh. pero é unha marca pois nacida en Berín e ten ali a, digamos, a, a fábrica. Uh -huh. Pois Cabreiroa lanza ao mercado a primeira botella de auga 100% compostable, biodegradable e de orixe vegetal de España. Uh -huh. Trátase dun envase sostible, a súa, a súa descomposición non xera residuos, uh -huh. libera sustancias que afectan ao medio ambiente. Uh -huh. Din que a súa degradación ao 100% está garantida nun tempo inferior aos 90 días. Uh -huh. Carai. Se xa uh -huh. que oh. se desintegra e non contamina, uh -huh. en menos de tres meses non se sabe nada dela. O sea que para, para, a mí parece unha noticia, pero maravillosa. Extraordinaria. Tanto, eh, extraordinaria sí, sí. Os problemas que están dando os plásticos e non se sabe que facer co, co lixo que se xera un lixo inxente cada vez máis de, claro. de botellas de plástico, claro, claro. pois pues aquí, bueno, eu creo que este é un notición. Hombre, e tanto... Abre as portas a, a, a poder a evitar toda uh -huh. esta acumulación de, de plásticos que, sí. que acontece hoxe en día, non? Uh -huh. Moi interesante esa... Hombre, esa... Un gústame, gústame con mayúsculas. Sí, outro. Sí, señor. É eh, un parabéns a Cabreiro A e todo o seu departamento de Imar de Maisí, que seguramente que traballou duro uh -huh. e chegou a este resultado e que sigan vindo resultados nesta liña. Positivos, sí, señor. Positivos. E outro gústame para Tanxugueiras. Ah, sí. Un premio foron premiadas polo seu tema Diluvio eh, no seu último disco, como sabedes, non? Por sí. Premiadas por Diluvio, o seu último disco, vamos. Mm. Ainda non tive a ocasión de, de escoitalo, nin teño entre as miñas mans, mm -hmm. pero foron foron premiadas, como vos digo. Celebrouse o 15º aniversario dos premios MIN, mm -hmm. unha gala celebrada en Palma de Mallorca. Sí, señor. Que premiaba os artistas máis destacados da escena independente do, do Estado, non? Sí, sí. E tanxugueiras, as nosas tanxugueiras foron nomeadas en sete categorías uh -huh. e acadaron gañar en dúas delas. Uh -huh. Mellor álbum de música de Reis e mellor álbum en galego. Sí, señor. Xa que un parabéns moi grande, un gustame tamén en maiúsculas para as nosas tan internacionais tanxugueiras. Uh Non paran pois- de darnos eh, ledicias, eh? Sí, sí. Pois ten en conta que desde que pasaron por Radio San Boi aumentaron. Cando foi o seu paso por Radio San Boi, por eso do talismán, a ver? Pois antes de o Eu penso que foi antes da pandemia. Non, non, foi a, foi cando estiveron a, a, a participar nun, nun, con, nun concerto aquí en Tarrasa. Eh, sí. despois foron o, o a ese de, a ese concerto onde quedaron segundas. A Invenidor Fest. Ah, ah, sí, en Benidorm Fest. Cando foi logo hai un ano. Sí. sí. Bueno, Can, bueno, cando sí. participaron na Eurovisión antes de participar no, no, no Eurovisión nos fixémoslle dúas entrevistas unha vez aquí, outra vez en Radio San Boi pero, en Radio Cornella e, e, e dúas veces falamos con elas e entonces, bueno, pues despois aí, aí ves o, toda, toda a trayectoria que la que la bueno, aí, se, aí se ve, eh? aí se ve <laughs> sí, señor bueno. impresionante sí, sí, sí. Eh, continuo cor gustame moi ben Gústame, como non, o día despois, uh -huh. eh, o 17 de maio, uh -huh. gústame sempre, sempre me gusta uh -huh. o 17 de maio, gústame eh, que se teña en conta a lingua galega os 365 días do ano, uh -huh. pero ese 17 de maio, bueno, que se teña de forma especial, eh, que nos lembremos dela, eh, que nos preocupemos por reivindicala. Uh eh. -huh. E así se fixo, eh, en varias cidades de, de Galicia no día de onte. Uh -huh. eh, Santiago, Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol, eh, Monforte e Foz celebraron sí, eh, sí, sí. concentracións para eh, reivindicar eh, o galego, a presenza do galego no día a día. Eh, reivindicar o vivir en galego. Uh -huh. Reivindicar unha normalización lingüística efectiva que nos permita poder empregar o galego en todos os ámbitos da vida. Eh. Na casa, no, nas escolas, eh, cando imos ao médico, cando eh. imos ao notario, ou nos eh, consultamos cun abogado, uh mm-hmm. -huh. que o galego serva para todo, uh mm-hmm. -huh. sin obxección, e que eh, as institucións pois o teñan máis en conta e o protexan como debe ser. O lema eh, da plataforma Queremos Galego, que é a que impulsa as termobilizacións eh, na data do 7 de maio, eh, tiña por lema este ano galego aquí e agora. Uh -huh. Un pouco con ese objetivo, como os digo, de reivindicar <laughs> que a normalización lingüística sexa realmente efectiva, non? Que con 40 anos que levamos de normalización lingüística aínda eh, hai bastante por facer eh, podemos avanzar moito eh, aínda para que ese galego pois eh, teña máis presenza da, da que ten actualmente. Dicirvos que aquí en, en Monforte sou un, un dos que axudou na organización que estou son membro permanente da mesa uh -huh. eh, son aquí un pouco coordinador na, no sur de Lugo, na zona de Lemos uh -huh. e tivemos un acto pois bueno, pequeniño por ser Monforte unha das cidades máis pequenas de todas as que nomeei uh -huh. pero bueno, xeitoso uh -huh. eh, no que aparte de concentrarnos ali eh, ás 12 da mañá na, na Praza España eh, aquí, como os digo, na capital da Ribera Sacra tivemos eh, unha chega importante de dúas mulleres unha máis nova, outra non tanto pero moi coñecida eh, vos sabedes de, de, de quen falo, agora vos lo digo <laughs> eh, estivo con nós que tamén vos pasaría o contacto vai ser moi interesante tamén que que, que lle dedes eses folgos, eh, ese, eh, lle contaxedes ese carisma para, para que se siga eh, creando. Uh -huh. Trátase de a poetisa Andrea López Otero, unha rapaciña nova, uh -huh. que leva tres anos eh, quedando de terceira na, no certame Lingua para Namorar, que convoca a Xunta de Galicia a través de política lingüística. É unha rapaza daqui do Concello de Pantón, que vos digo, eso xa mm, terceiro premio tres anos consecutivos neste certame uh -huh. e xa ten unha noveliña juvenil publicada e sendo un, o que me chamou a mi atención sendo unha, chap, sendo unha, chap, unha rapaza de, de ciencias uh -huh. pois ten ten eh, pois eso, unha afición polas letras e dáselle tamén que, uh -huh. que bueno, que un paxina eh, moi ben, tanto ciencias como letras xa vos digo, dáselle moi ben a poesía e xa ten, xa pode presumir de que ten unha obra publicada, unha noveliña que está agora tamén promocionando. Uh -huh. E vou presentar, pois ela recitou... Cando poidas mandas mo contacto. Correcto, recitou uh -huh. estas tres poesías e a continuación leu o manifesto Moncha Prieto. Hombre! Ah, <laughs> sí, Moncha sí. Prieto, sabedes, pois sí. que é eh, unha bella coñecida sí. das ondas eh, en galego aquí na, na, na emigración sí. aí na emigración, mellor dito uh -huh. e, eh, bueno se este ese artigo que sai na revista de, de Airiños da Nosa Galicia uh -huh. pois pues, saberedes saber un pouco ou lembraredes, saberedes sabe que sabedes, non? pero uh -huh. lembrar un pouco esa trayectoria sí. eh, ese bo traballo que fixo dende das ondas sempre eh, polo galego, pola cultura galega Moncha Prieto e despois xa de retornada aquí en, en Galicia, concretamente no seu sober natal, pois bueno, tamén saiulle esa vena, recuperou esa vena literaria e, uh -huh. e publicou un libro que ben, ben sei que o entrevistaste tamén. Sí, sí, sí, a eso... A de Barro, Relato da Ribeira Sacra. Pois bueno, ela, ela foi a, a encargada de ler o manifesto. Como vos digo, uh -huh. pois un acto así simbólico, concentración, reivindicando o galego, a participación de Andrea López e de Moncha Prieto e rematamos cantando o hino galego. Hombre. Entón, bueno, Eso non pues, podía faltar. Non, non podía faltar, foi a nosa chega para apoiar estas movilizacións que vos digo que se fixeron eh, por todo o territorio galego uh -huh. para reivindicar o galego nunha data como esa. Uh -huh. Data que, como sabedes, se lle dedica este ano a a don eh, Fernando. Eh, Francisco Fernández de Arriego, que sí. seguramente xa falastes ou falades estes estes vindeiros programas del, da, da súa uh -huh. figura do que representou, bueno, pa... Sí, sí para neste caso para a lingua. Claro, claro, non escéptico, pero a lingua evidentemente uh -huh. eh, un, un ilustre que, que deixou tamén un, nun gran lugar, vamos. E eh, tanto que sí. Pois outro gustame, outro máis, outro gustame, non? Gust, sí, co <clears throat> as bandeiras azuis. Ah. <laughs> Galicia continúa entre as comunidades autónomas con máis praias de bandeira azul. Sí. Sumando 113. Toma. Eh, as que tiña eh, únense Caranza e o Adro. Uh mm-hmm. -huh. A Coruña eh, conta con 37 en 14 concellos, uh mm-hmm. -huh. Pontevedra 58 en 12 concellos, e Lugo 18 en oito concellos. Uh -huh. Xa que seguimos na Champions League das bandeiras azuis a nivel estatal, xa que é un gustame tamén en mayúsculas. Hombre, tanto. É un unha honra e un orgullo. Sí, sí. Ou seja, que a comunidade de Galicia é a que máis bandeiras ten de toda España. Sí, sí. Pois continúa entre as que máis ten, non é a que máis ten. Eh, bueno, un... no, nora nos, non vos sei dicir o número no ranking uh -huh. que ten pero non dixen que fora a que máis ten das que máis ten sí. bueno. non, a verdade é que non, non contrastei ese dato uh -huh. a verdade, sinto a eso, bueno, eh, mirarei, non sei en que posto está pero está entre as que máis posiblemente que sexa maior porque tamén ten máis espazo mm, mm, marítimo que, que co, co, co resto das autonomías exactamente digo eu, me parece a min ten máis bueno, kilómetros. Eso tamén lle, eh, tamén xoga ao seu favor, está claro. Claro, por, eso, digo, por eso digo que, que posiblemente sexa unha, unha das maiores... Xa, é igual, que, que che gusta o, o feito de que aparezan 113 eh, praias é, é unha cousa que tamén a nós nos enche de, de, de, de ledicia o feito de que existan tantas Ademais, nosotros, mira, os, os galegos... Eh, xa, xa está, mira, hoxe, oh, oh, se fora outro tempo, mío, tíamos que esperar a semana que ven, pero xa vos lo digo, é a terceira. Ves? 2023, a Comunidade Valenciana, a que máis bandeiras ten, 153, uh -huh. 153, seguida de Andalucía, uh -huh. con 148, uh -huh. e despois xa ven Galicia. Pois vale, sí, pues. por... Pois- o pois sea, É que nosotros os galegos, como lindamos con Irlanda, <laughs> co mar por o medio, temos dereito a tanta bandeira. <laughs> Muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, pues está, estamos en no... no terceiro posto. Sí, sí, sí. De eh, Sí, señor. Muy bien. E remato a intervención con... A ver, un redoble. Sí, había que llegar el redoble. <laughs> Sí, Está o redoble. Ese, está, está o redoble. No hay redoble, me cago na mar. Bueno, pa, próxima. <laughs> Eh, a ver, que hay una libretina pequeña. ah, día. Ah, refrán, sí, señor. A ver, ¿qué hay por ahí? a ver. Bueno, mira, teño primeiro unha anécdota que podía ser un, un micro relato. Sí. A ver que vos parece. Por resulta que teño unha, unha curmán uh -huh. miña en terras de Vilalba uh -huh. e, e a miña tía bueno, pola idade, basicamente, sí. leva xa anos que, que é dependente. -huh. Mm. Entón, pois, a ver, da cama para unha cadeira e da cadeira para unha cama. Sí, sí, sí. Vale. Bueno. Entón ela é unha das irmás que máis a coida, non? Uh -huh. Uh -huh. É que se preocupa por ela. Uh -huh. E, e contábame outro día que que empezou a, bueno, a, a darlle cousas a facer para que pase o tempo a, a pobre, non sea sí, sí, todo o rato vendo Ina... a televisión e non faga outra cousa. Inactiva, claro. Sí. Esa, exactamente. E dixo, vou animar a ler. E non quería, non quería, e bueno, eh, ti iba empezando, faime caso. Eh, mercoulle, primeiro empezoulle mercando libros de estes infantis da letra grande. Sí. E con ilustracións pa, uh -huh. bueno, para que fose progresivo. Sí, sí, sí, sí. Empezou nos a ler, pouco a pouco, pero ia lendo. Uh -huh. E bueno, parece que que lle gustaba e, e a cousa ia máis. Sí. Eh? E dixo, o seguinte paso xa foi mercarlle un ebook E tamén, sabes que o ebook podes aumentar a letra. Claro. Sí, claro. O mercado de ebook, pois tamén, pois continuou lendo, e, eh, claro, cada vez lía un pouco mellor, máis rápido, uh -huh. e todo o que lle eh, daba, pois lecturas en principio máis máis doadas, uh -huh. e ia, complicando esa cousa, pois xa máis novelas un pouco máis eh, máis máis eh, máis, máis máis eh, sustancia, non? Sí, sí. sí E tanto? Eh, decía que do ebook o que menos lle gustaba era non saber o que lle faltaba para, <laughs> para rematar o libro. <laughs> Pero claro. ela, ela, ela seguía lendo. e despois de dos anos tres, vendo esa progresión, estaba superanimada. Miña curmán dicía, eu estaba superanimada, ilusionada, miña nai que nunca lera, ahora poñas a ler e, e, e vendo como evolucionaba e tal. E, eu tan ilusionada un día digo, bueno, mamá, teño que traer che usar máis máis agora xa máis profundas e eh, Jolín, agora estás lendo carai eh, vexo que cada vez che gusta máis e dille, e dille miña tía non, non me gusta máis eu só lo leo por complacer por, por cumprir xo gusto a ti <laughs> di que lle caiu alma aos pés caiu a alma aos pés <laughs> dice, non, non, eu fago por cumprirche o gusto a ti. <laughs> Como para que non me reñas. Exactamente. Digo, bueno, toda ilusionada, eh, eh, e, e soltame isto. <laughs> Se, se o calara, polo menos, sí. mantíñame coa ilusión. Por eso vos digo que parece un microrelato, eh? Sí, sí, sí, sí. O eh, se, a veces o exceso de sinceridade... Sí. Eh, bota o, bota eh, o un pa baixo, eh. Se está ben escrito é un microrelato feiti, eh, feiticeiro. Sí, Por sí. eso digo que ahora había que darlle forma. Claro, claro. Seguro que alguén o toma como referencia e é capaz de convertir en microrelato. Pois pues sí. algo, se alguén nos escoita, sí. ainda que sen diferido, pois pues mira, que colla a idea é, Uh -huh. É que, se, é que se poña Esa, sí, sí. Exactamente sí. Despois tamén teño aquí eh, Dous antipiropos pois son destas frases eh, eh, con moita retranca para, bueno, non para facernos dano, non, pero para para burlarnos, burlarse un pouco do, do, sí. do outro, non? Sí, sí, sí. A veces te desescoitado. Mm. Referíndose que alguén, pois, é de mala calidade ou non ten, non ten valor ou moi mm. pouco valor, non? Sí, sí. Mm-hmm. Un non xanfi... vale o que costou facelo. <laughs> ou non vale o que costou bautizalo. Esa. Tedela oído esa? <laughs> Eu tiño oído, eh, eu oío, eh, oíno, dicir, non deu, vamos, non costou, non costou nin bautizalo algo así. Pois por aí vai, por aí vai. Eu creo que vai, vai, vai ben sendo mesmo. Non vale nin o que costou facelo. Ou non vale o que costou bautizalo. <laughs> Mira que, que pouca calidade. E outro día remato nunha conversa mm eh, a típica retranca, isto xa son conversas eh, destas de, de, do día a día, e que seguramente escoitaste o medio de outro xeito, pero bueno, fíxome, fíxome gracia. E dille un outro, que tal? E outro, vou tirando. E eh, retrucalle o primeiro. Pois dime por onde vas para ir detrás recollendo. <laughs> que tal, vou tirando? Pois dime por onde vas claro. para ir detrás recollendo. Claro. <laughs> Mm. Si, no, esa tamén non teño cuidado. Eh? Como dicimos, eh, vou, vou tirando, pois dime por donde pasas que eu xa vou detrás recollendo. Sí, eso, eso, lle, eso lle dixeron a un catalán e dixo o catalán non, <clears throat> nos non tiramos, cainos. Exactamente. <laughs> o catalán non tira nada. No, no, no. Exactamente, o catalán non tira nada Ese é o, o tópico Que non se escoiten os cataláns que non nos van botar, botar os cans eh? Pero tamén hai outro que dice Quen inventou o, o, o fío de cobre Ah, sí, ese é bello, eh <laughs> que, que ese é moi bello E dicen, era un, era un catalán e un galego tirando por unha peseta Correcto, aí xa polo menos metémonos tanto galegos como cataláns no chiste <laughs> okay. Bueno, <laughs> eh Interesante. Pues nada, está aquí. Era interesantísimo e aportación túa é, é, é fantástica. Moitísimas grazas, José Manuel. <laughs> Veña, que teñas unha feliz semana. Igualmente por aí, vale, unha aperta grande. Veña, aperta, José Manuel, ata cando. Radio Samboy El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, Xulio, xa temos outro lado do fío telefónico temos a un a unha xornalista mm. como é Nazaret López. E vamos a falar eh, eh, xornalista e escritora. Mm. E vamos a falar con ela, pero primeiro vamos darlles boas tardes. Veña. Boas tardes, Nazaret. Moi boas tardes, boa tarde. Julio, Armando, moi boas tardes. Moi boa tarde, moitísimas gracias por atendernos. Eh, Grazas a vos pola deferencia de chamarme, toda unha honra. Acomodamos un chisquiño, pero queremos falar contigo porque nos mm, xa tiñamos tre, mm, bueno, bueno, xa me falaras unha vez, co... Eh, hai poucos días dixen, temos que falar con Nazaret, non sei, non Coñecíamos <laughs> coñecíamos o do traballo pois pues, gracias a, a Luis Losada que nos fixo unha descripción sí, dun, dun último traballo teu extraordinario Os pecados veniais que, que por certo, eh, invita a, a poder mercar ese traballo que agora, pois, eh, continuaremos falando deles porque, mm, bueno, está eh. tendo moito éxito ese, eh, ese, ese traballo, libro, non? Bueno, pois... Eh Bueno, o que sí que sei, eh, eso do éxito depende como se mire, non o sei, non sei aínda como está o tema das vendas, porque, bueno, cadrome nunha época que estou de baixa e tampouco estou uh -huh. facendo nin presentacións nin nada, uh -huh. pero que sí que é certo que ten ten moi boas críticas, eh, bueno, eso estou bueno, moi contenta, pues pois e eh, que me chamedes así, pois, pues, <laughs> desde o outro lado do mapa, pois pues, é tamén moi emocionante, non? É que nosotros somos os galegos do Mediterráneo, pero ten en conta... <laughs> claro. <laughs> Ten en conta que aquí desde Galegos Novais, sí. en Radio Samboy, sí. somos talismán. E ti vas a recibir premio. <laughs> Anda. Sí, señor. bueno, a ver, o que nos explicaba eh, Luís sí. era que, que é unha escolma de relatos venciados no, no que se aborda algunhas violencias estructurais contra as mulleres, uh -huh. como abusos e acosos, eh, tanto laboral como sexual, pero é, é unha lectura moi amena e ademais moi recomendable, según decía él. Moitas grazas. Ti, ti que nos que, que nos podes desvelar? primeiro que, que, que está feito por, por Xerais, non? Ou Galaxia. Sí, está editado por Xerais, eu editei tamén, bueno, eu son unha escritora serodia, uh -huh. editei o meu primeiro libro tamén, pois a miña primeira novela editei na con Xerais, e despois, pois, bueno, pois é a, a editorial que de algún xeito pois me, me, me ampara, non? Por, sí, sí, sí, sí. por decirlo de algún xeito e pecados mm, veníais, bueno, eu viña de escribir eh, pois Formigas nos pés, que é un mm, pois sí. pois un, un libro moi íntimo, mm. mm. moi persoal e bueno, pois eh, apetecíame facer algo, eu escribín toda a vida teatro e apetecíame facer algo eh, que foi un pouco máis lixeiro para min, non? Aínda que eu creo que que os personaxes teñen, bueno, as mulleres eh, eh fundamentalmente que transitan polo libro, pois que teñen moita profundidade, non? Son mm -hmm. personaxes que están moi espidos e moi abertos, pero bueno, que apetecíame facer algo máis eh, lixeiro para min íntimamente. Mm -hmm. E tiña pois algúns relatos eh, feitos, eh, de repente decateime de que todos os relatos que tiñan tiñan pois como unha especie de de de de um, as mulleres, as protagonistas tiñan como eh, algo en común todas e era que todas nun momento da vida pois de repente se vían eh, na tesitura pois de actuar cousas que o mellor non pensaran nunca que iban a actuar ou de, uh -huh. eh, de facer algunhas historias pois que de meterse nunhas enleadas que o mellor nunca nunca pensaron que podían meterse, non? Uh -huh. Dai o título de aí é dun dos contos máis, eh, eu creo que dos, probablemente máis forte que hai no libro, que uh -huh. sobre os abusos a menores e os abusos eclesiásticos, ademais, uh -huh. pois, eh, pois mm, eh, tiñan todas ese, ese, ese punto, non? De cometín un pecado grande ou pequeno, pero bueno, sí. non foi exactamente pola miña... Eh, non, non é de todo a miña responsabilidade, é unha responsabilidade evidentemente de todo o que face teu, non? Sí, sí. E entonces dixen, bueno, pois pues, aí teño unha, unha historia. Despois, non sei, ocorriuseme como que eh, algúns personaxes de algúns relatos transitan uh -huh. por outros relatos, ou como yo como secundarios, ou como apoio, e no relato final, pois pues, aparece como un, un unha especie de bonus track no que se sabe que foi de todas aquelas mulleres, non? Uh -huh. Por unhas por, un, causas ou por outras, non? Sí. Entón supoño que de aí está o tema de que moi ben <laughs> incluso en todas as críticas pois falase de relatos que transitan os, a través da, o sea, a través da novela, non? Que si é novela, que si son relatos, que si Sí, en sí. é literatura. Exactamente. A parte de literatura que eu que, quería che preguntar se si ti tuveche mm, referencia ou puideche coller eh, información eh, investigando ou, ou eh, porque ademais según nos según entendín na, na, na lectura que fai Luis que tamén tes uh, aportas un, un humor unha, unha retranca sí, sí. nese traballo sí. teu moi interesante, non? Bueno, eso eu creo que vai co, vai co animal, como diría meu pai. <laughs> eu son de Lugo, eu son de Lugo e son dunha familia moi retranqueira, non, non sei se... Eh, moitas veces cando estamos os meus irmáns e eu xuntos, o mellor e hai outra xente, a veces temos que reflexionar e decir, é que nos acaban de, por entender un, nos acaban por entender, porque e eu creo que vai moito con eso, e sí, eu claro. non non sei, me sai así como un pouco de natural, creo que tamén eh, eu escribín moito teatro e o mm. teatro que escribía tamén sempre eh, pois case sempre mm, tiña tres componentes que eran a comedia por unha parte, pero a comedia con moito recado, non? Mm. Con moito moita profundidade, crítica social mm -hmm. e e o humor tamén, non? Ou xa, mm, sempre estuvo moi presente aí, non? Esa, na, na comedia ese, ese humor, non? Uh -huh. Entón, pois, bueno, supoño que tamén ten un poquinho de aí, eh, incluso en Formigas nos pés, que é un libro mellor como máis Eh, como che decir, vos decía, pois un poquinho máis intimista, máis tal. Eh, tamén as críticas decían que aínda nos momentos máis tal había esa especie como de saída do humor, non? Como uh -huh. de, de punto de fuga do humor que ás veces tamén é moi agradecido cando as situacións son moi potentes ou moi fortes, pois poder relativizar desde aí, non? Desde a ironía e desde, desde o humor. Mm. Bueno, eu preguntabache se si, si tuveche que buscar moita documentación ou basáchete en actos reais para, para esta novel, novel. Pois, eh, mira, hai un poquinho de todo, porque cada historia ten a súa propia historia, non? Mm -hmm. Entón hai historias que eu coñezo moi ben, ou xa, eh, a historia de pecados veniais, por exemplo, pois eu casi, pon, eu e a miña xeración poderíamos poñerlle eh, nome perfectamente a persoa, o pederasta neste caso, non? Sí, sí, sí. Outras historias naceron pois simplemente de, ao mellor, unha conversa de café preguntando que ti, que farías ti se te tocaran non sei cantos sí. miles de millóns ou pois outra un amigo que me trae de repente un dúas esquelas do mesmo home un funeral con dous funerais un media hora antes, outro media hora despois, non un con tua antísima esposa uh -huh. e hijos e tal e outro pois eh, eh, quen máis se mm, quixo, non? Eh, outros, bueno, pois a miña propia experiencia ou a experiencia das miñas compañeiras pois en, en lugares de traballo, os pois temas de acoso sí. ou, ou incluso pois de roubo de ideas ou de roubo de proxectos directamente, e son cousas que me pasaron a mí ou que lle pasaron a outras mm. eh, persoas, pero que, bueno, que están eh, noveladas. E logo, pois, unha vez que tiña todo eso, quería abordar algúns outros temas como pois eh, hai un o tema da maternidade, o desexo de ser nai cando sí. chegas Pois sí. un momento que se queda pouco tempo, eh, tiña escrito ese conto e unha das persoas que sempre me le, pois, eh, a, na que confío, antes de mandar a, a editorial e demais, me decía, bueno, falas desto, pero non falas das mulleres que non queren ter fillos. Sí. E entonces bueno, pois nace outro con outra historia por aí, ou, eh, ah. bueno, pois quería mm, falar un pouco pois, do dereito a vivenda, eh, demais, entonces mm. nacen os desfiuzamentos de, de os uniformes, uh eh, -huh. en fin, foi é un, <laughs> un, un collage, por decirlo de algún xeito, sí, sí. non que, bueno, teño todos os elementos en un momento dado, pois, eh, busco o xeito de enfiar as cousas pois eh, a, da mellor maneira que se me ocurre, non? Uh -huh unha unha unha novela que, que compre ler eh, que, que é fácil de, de, de disfrutar dela posto que mm, parece ser que a lectura é moi agradable. Mm, eso nos dixo Luís. Eh, bueno, tam, tamén escoitei a Armando Requeixo do facerche unha crítica extraordinaria. Ah, sí de, de, ese teu traballo. Por certo, que, que é amigo común, que sí. ademais nos axuda, que nos axuda aquí no, no Premio de Poesía Rosalía de Castro de Cornella. Por certo, sí. eh, eu eh, É dicir, tratas temas que mm, nun momento determinado tamén eran tabú, non? Como, por exemplo, a masturbación que, eh, que os, os curas naquel momento dicíannos que nos íbamos a quedar cegos, cegos e outras eh, cousas, eh, non? E sordos. Sí, sí, sí, sí. sí e, e sobre todo, bueno, algo que decía tamén unha crítica que eu non reparara niso hasta que leín esa crítica, non que non, me acordo agora, creo que era de José Manuel Eire, non? Sí. De que moitas veces cando se fala do tema eh, da pedestía dentro da igrexa, falas sempre dos homes, non? Pero non se fala das mulleres. Sí. Case ah. nunca, e entonces bueno, pois eu sí que coñecía ese tema porque eh, a, na miña xeneración esas cousas acontecían, non? Mm. Entón, bueno, eu levo ao límite, non? Evidentemente, sí. e un límite de ficción e un límite, uh mm-hmm. -huh. eh, pois pues eso, literario, pero que, que, que incluso en algún momento me, me, me plantexei eh, o estou levando demasiado a la, jolín, esto casi parece como que é imposible de que, que, que, que, que poda eh, suceder. Eh, de repente tamén outra amiga me dixo, esta é a miña prima, exactamente, ou seja, uh mm-hmm. -huh. entón, pois, eh, pois sí, pero sí, sí, vamos, eu quería tratar esas esas cuestións nas que as eivas temos as mulleres temos o mellor alguna eiva máis que os homes, uh -huh. que non digo que non, non as teñan tamén, eh, non as teñan. Sí, pero ti, ti queres reflexar que aparecen realidades que ti a, a, a mellor nun momento determinado que que quixeras convertir en ficción, pero que nun momento determinado algunha persoa pode convertila en, en parte da súa vida, non? Sí, sí, sí, sí, sí, parte da súa historia, non? Exactamente. Sí, sí, sí. <laughs> Porque o que falabas, por exemplo, do, deste de, por exemplo, do que pasaba en colexos, eh, exemplo, donde había curas, donde nos colexos, nos seminarios, e todo isto, pois, cuántas cousas non teñen pasado, cuántas cousas se, se morrerán aí. Mm. Sí, no propio confesionario, non? Sí, Cando sí, ibas... Sí, eh, no propio eh, confesionario. Eh, <laughs> Ui, sí. como, non era nada o confesionario. Incitaba que contaras cousas que mellor ti nin sabías sí. o que era, nin viviras. Si Exactamente. O sea, nin, non, non, non, non vividas, que non sabías o que era, de que estabas falando, non? Sí. Outro día lia tamén a unha escritora, eh, a Carmen Rey, unha escritora daqui, contaba eh, pois como mm, cando se foi a confesar a primeira vez creo que era ela, xa non recordo agora se era ela. bueno, cando se foi a confesar a primeira vez que, bueno, que non sabía que decir, que non decir e tal, entonces copioulle todos os pecados que tiña anterior, que era moito sí. máis maior que ela. Entonces, a primeira vez que fora ela non sabía que confesar, non sabía que tiña pecados e castigouna mm. por non ter pecados o cura. E segunda vez contoulle unhas barbaridades impropias dunha nena de 10 anos ou de 9 anos e el cura todo contento lo mandou, la mandou una pois pues, con un Ave María un painoso, non? <laughs> <laughs> A mí, pois, unha... eh, vou soltar unha barrosada, bar, barrasada, pero oínal le vinal. Sí. Diante de min. eran as <laughs> comunións, pois, eran as comunións. E entón, pois claro, había que confesarse. E aí bon chaval que xa o cure lle tiña medo. Vaya porque era atravesado sí. por donde fora. Uh -huh. E claro, cando se arrodillou delante, en vez de poñerse polo lado, por un lado do confesionario, puxose por diante. Uh -huh. E o cura tocaba na orella e <laughs> dixía, saltalle, porque non toca o carallo? Madre mía <laughs> Bueno, eu, a, ver, nesas, nesas historias eh, Seguro que moitas delas, como acabas de dicir, Se, se convirten en, en realidade Posto que algún, como, como dixeches hai un momento Isto sí. pasou un momín, non? De, que, que che dixeron un momento sí, determinado sí. Pero ti que, que levas escribindo dende moi pequena, según teño entendido que, que parece ser que, que, que un escritor escriba ou non escriba te, ti eres escritora porque porque xa dende moi pequena Eso me dixo Armando Requeixo tamén a mí sí, sí, sí. Entón, Cando estaba para publicar a primeira novela tamén mo dixo ela el non escriba ou non escriba un escritor é escritor non? Sí, sí. Eh, claro, porque, porque ti, bueno, pois pues xa farcías de, de moi cativa, según teño entendido sí, sí. verdad? Sí, uh -huh. bueno, sí, pois... eu teño unha vocación moi temperá, aínda que teño unha resolución da miña vocación moi tardía, pero bueno, toda a vida me dediqué a escribir, pues eso, para, para radio, para televisión, para, claro, para que... prensa, para revistas claro. para folletos mm, publicitarios, ¿no? Sí, sí. Pero, pero, e para teatro, ¿no? Pero bueno, realmente eu pertenzo todavía a unha generación que trabamos un pouco no xornalismo por eso, porque eh, pensábamos que era un camiño máis fácil para a literatura tras o error, non? Uh -huh eh, hoxe pensando como <laughs> casi co tempo digo casi mellor mm, pois era ser profe <laughs> que, que, pero, sí, que jornalista que sempre é unha, tua... profesión sin horarios e sin Pero a túa mm. trayectoria mm, nos medios de pero, comunicación é ampla, eh, sí. por a Televisión Galicia, por a Española, por Radio Galega, sí. por a Cadena Ser, por sí. o Progreso, por bueno. ahora mismo en Radio Games, me parece que andas por aí tamén. ¿verdad? Sí, sí, ahora estou levando a Radio Municipal, unha radio dun concello emerxente, unha unha, pois pues, é unha radio un, municipal, sí. bueno, que, que a túa vocación non é solamente comunicar, senón tamén escribir para poder comunicar máis. Exactamente. Non? A miña vocación é escribir, o resto son, eu sempre digo, non, que o resto son cousas que me foron pasando, non? Uh -huh. Pero que realmente na a miña vocación desde que eu teño memoria, uh mm. -huh. e eu creo que é unha sorte, non, o punto de de saber desde moi pequeniña que, que é o que che moven, uh -huh. non xa o que queres, senón que é o que realmente che che move pois sempre foi a, a literatura e son son pois moi lectora desde moi pequena, non? De de con meu mundo sempre xirou aí. E eu creo que tamén que en case todas as cousas que que fixen, pois eh, tanto na tele como na radio, como en prensa, sempre ese a especie de halo eh, literario ou lírico eh, sempre estivo aí, non? Sempre botei aí e bueno, non podo queixarme porque realmente sí que é verdade que non fixen hasta eh, pois eso, casi os 60 mmm, publicar a primeira novela pero realmente me dediquei toda a vida a escribir claro. Uh -huh. Mm. Pois boa que, que, que felicitamos te por ese traballo tan eh, Ademais, la faio, por dua, faio de dúas formas, comunica de dúas formas unha escribindo e a outra falando Bueno, a comunicación, ela para, para ela non sei, o mellor podes decirnos algo como, que opinas ti de, de esa forma de, de comunicar que, que non é a mesma de hoxe en día que a de, dos anos 80-90, non? No, non é para nada. Eu, de feito, moitas veces así reflexiono con, con amigos e con amigas e digo, bueno, hoxe non se podería, non sei, pois... Eh, sacar adiante un, pro, un, un programa como La Bola de Cristal, por ah, exemplo, nos 80. Sí, sabes, sabes. Bueno, e, e eu creo que sí, que eu ainda tuve a sorte de ter moi vos mestres mm. na, na comunicación, pois desde Eh, Diego Cacedo, que foi así o meu máis mentor en, en televisión española, pois a, a Gonzalo Moure Trenor, que é Premio Nacional mm. de Literatura, ou a Xosé María Palmeiro, Carai. eh, na COPE, ou sea, estuve vos mestres, non? O Juan eh. Soto, no Progreso de Lugo, Carai. ou Xulio, sí, bueno, en fin, moita xente moi boa que, sí, que todavía facía aquel, aquel xornalismo, mm. pois, que era o, o xornalismo, non? Ou xa que eh, tiñas eh, se eh, incitaba a curiosidade sí. eh, era riguroso a nivel de fontes a nivel de uh -huh. contrastes a nivel eu creo que hoxe todo é moito máis rápido e non sei, eu teño xente de todos os anos temos moite, varios rapaces de prácticas eh, levo moitos anos eso tendo xente de prácticas e vexo como saen da facultade e bueno, a veces pois eh, as cousas que din, non? Mm. Todavía, una, o sea, como una que ten que empezar unha muller para ir a buscar traballo, non? Unha pois, reflex... de escote tapóns. Nazaré, unha reflexión que quizáis eu escoitei a un a un grande da, da, da comunicación nos momentos que delle que, que a liberdade que tiñan antes os periodistas non é a mesma de hoxendía. Non, para nada. Ni siquiera os medios, creo, porque todos os medios hoxe de algún xeito dependen de dun algo ou de alguén, non? Dun sí. diñeiro, non? E iso é o que... Claro, exactamente. Sí. E entonces eso, claro, condiciona absolutamente todo e claro. ti si queres estar informado de algunhas cousas tes que ir pues, a, a, a veces pagada. A veces a, a buscar al salto, a público, a eh. xornais que non están máis en rede e que non teñen acceso a todo o mundo e que son para minorías moi especializadas a veces, non? Sí, sí. Entón, eu creo que sí que o xornal, eu Moitas veces penso que o xornalismo morre, ou sea, mm. ao mellor é moi duro o que estou dicindo, pero, pero, pero a veces penso que, desde logo, non ten nada que ver co de antes e eu creo, non creo que isto sexan batallitas de la abuela non? No, no, esa... eu creo que isto é un, un común que o sentimos toda a xente que de algún xeito ten unha vocación non? Por, eso, por eso te preguntaba porque, a ver, nós sí que temos liberdade nós eh, temos un programa <laughs> de aficionados e que facemos o que nos peta, como, como se suele decir, porque ademais non temos condicionamentos nin tampouco eh, eh, nos obrigan, pero nalgúnha ocasión para claro. saber dunha, dun, dunha invento, dun, dunha exposición, por eh. exemplo, eh. a veces tes que pagar para que se faga publicidade dela, é dicir, eh. que, que, que, que, que no medio mm, por exemplo, o medio mm, actual, o medio que, que pagamos todos, que por exemplo o municipal ou por, uh -huh. ou, por exemplo o autonómico, uh -huh. pois podía facerse eco, vai vai a facerse unha exposición de recoñecemento sobre Maside, non? Eh. Bueno, eu que sei, pois ah. pois non aparece nos medios porque ao mellor non, non, non interesa que, que saia. Sí, eso, no, eso tamén a veces penso que, bueno, que que é unha cuestión un pouco do país, a uh -huh. veces penso eso porque dá a impresión que sou mellor en Cataluña non é o mesmo, uh mm. -huh. pero ti vas a voz e vos estás falando dun programa cultural, sí. pero que en, en, en Galicia a veces un programa cultural non sae todo o mundo claro, o sea, non, eh, sí, sí, sí. non todo o mundo sae eh, eh xa non vayamos a, pois, a un, as páxinas culturais tal, dos xornais que de repente pois enteraste o mellor antes vas ir porque é un nome eh, importante pero desde logo uh -huh. enteraste antes de que o aniversario de Andy Warhol que, uh -huh. que de que mm, eh, full Pepito Carreira está facendo unha exposición en Santiago sí. non? o cual me parece que ter moi pouco amor polo noso non? Eh... sobre todo o mundo da cultura porque dices tú, bueno, pois o mellor é, jolín, parece como que máis inocuo, pero non é verdade para nada, non? Ou O sea, tamén aí hai vetos e hai un pouco de todo, non? Sí, sí, sí, sí, pero por eso decía que a liberdade do periodista hoxe en día está moi condicionada, porque por, por sí, o feito de que, sí, sí. bueno, pois, pues, non sei, na car no cárcere de Lugo vais a facer unha exposición e vai a ir, van a ir uns cuantos poetas. Mm, mm, non é ningún problema para o periodista de facer información de eso, non? Pero claro, como como hai condicionamentos, eh, que acabas de decir, condicionamentos políticos sí. ou condicionamentos sociais, pois pues nese momento non se fala da, de, de ese... De, de desde a vento. Pois mm. non hai ningún problema, eu creo que ademais é unha obriga, non? O se ti no teu pueblo Debería. Pues, están facendo unha exposición, uns pues, deberías dedicarte polo menos media página, xa dependendo do número de poetas medio unha, non? Sí. Uh -huh. Pero pero sí que é verdade que e logo despois para mí tamén está eh, o, condición, o propio eh, a propia autocensura de algún xeito, porque eh, eu recordo que hai un montón de anos, xa de haber como 15 anos, a unha obra que se chamaba Precarias, y mm, falábamos dos mil euristas como, ay pobre é un mileurista, oxe, o obxectivo é ser mileurista. Ah. Entonces claro, eh, uh -huh. un rapaz que está empezando, mm, eu recordo nos meus comezos, chegar con aquelo do conde que me había, que me enterara daquela cousa, daquela outra, chegar ao jefe de redacción e dicir, mira, que sei o que está pasando no psiquiátrico, de que ta, ta, ta, eso oxe é prácticamente inviable, pero decir, sí. oxe cumplir o expediente e o que che manden e punto, nada máis. Punto no? pelota. Entón, es, es, Claro, ese condicionamiento persoal tamén, non non só condicionamento condicionamiento para o condicionamento eh, xeral dos medios, senón o do propio xornalista que ten que chegar a fin de mes pagar a, a o aluguer, mm. en fin, xa non debe independizarse de todo, porque a mí me fai moita gracia eso, non? Hai 15 anos eh, facías un pouco pois am, o rollo dos, dos mil euristas m, mm, m, mm, precarios e mm. hoxe o obxectivo é ser mil eurista, non? Sí. Bueno, eh, vol, voltando outra vez á escrita e a, tú como como vai eh, eh, xa ese verme que tiñas mm, esquecido agora xa está un pouco máis adiantado, quere dicir que estás preparando algunha nova publicación? Sí, estou con dúas cousas ao mesmo tempo. Ando aí eh, pois eh, saltando dunha a outra. Vale. <laughs> E bueno, bueno pois pues, pouco poquiño a pouco, mm, pero sí, aí estou, sí. Con sentiriño. Pois pues, alégrome moitísimo. Bueno, que, ven, bueno, que me supoño que saí aí algo novo. Seguro que sairá algo máis publicado e ao mesmo tempo algo tamén relacionado co, co teatro. Eh, ah, sí, estou tamén con unha, bueno, me encargaron agora unha historia tamén eh para o ano que ven, ou seja, bueno, empezaremos este ano, pero bueno, se, se consolidará e estrará e todo, pois supoño que no, no 24 tamén sobre pois unha, unha muller eh, que nos 1910 tiña un equipo de fútbol e era porteira co seu nome na Coruña, non? Carai. E, bueno, eh, para falar do fútbol feminino, non? Un pouco máis que o sea, o deporte feminino con, con Muy esa, bien, digamos, ese fío conductor, pero... Visibilización dun, eh... dun traballo que as mulleres non estaban somente na cociña. No, e eh, hasta aí moi pouco, non? <laughs> Porque aquí éramos pioneiros, con nos, as mulleres non podían xogar ao fútbol, e, e cando puideron xogar un pouco, o que menos puideron foron porteiras, e aquí tiñamos unha muller que era porteira, sí. e que o, o seu equipo levaba o nome da, dela, dela no? mesmo, pero bueno, no. tampouco, pero si despois, despois xa se proibiu outra vez o fútbol feminino e demais, <laughs> bueno. pero, pero, pero bueno, que é curioso, porque ata aí cinco anos, eh, ou pouco máis as futbolistas profesionais tiñan que ser contratadas como administrativas Carai. ou como limpiadoras porque non podían contratarse como deportistas <laughs> a, así que a, así estamos nos ben pasado 2000 bueno, non? o gallá que, o gallá que isto continue e que sirva para que, que non teñamos que mm, pois non sei, desgustarnos por, por actividades que non son precisamente as que poñen en valor o traballo da muller. Eh, Noraboa e mm, eh, y, Nazaré, y, que, y, que noutro momento voltaremos outra vez a comunicar contigo. momentiño voltaremos contigo outra vez. Vale. Pois nada, pois eh, para min un placer e moitísimas grazas tamén por darlle difusión aos meus pecados veniais en, <laughs> en Cataluña, que está moi ben, que pode haber moitos, pode haber algún galego por aí que lle interese e agora con Amazon é facilísimo. <laughs> Eh, pois claro eh, con que calquera sí. plataforma, pois eh, eh, que Me... cheguen os libros onde sexa. Meterse en Xerais, se non na túa páxina. Meterse en Xerais ou senón na túa páxina solicítalo que menos, ademais eres capaz de enviárllelo asinado. Es que tengo cousa, si por calquera casualidade achagaste sí, sí. aquí a Cataluña, ah, non, sí. avísanos sí. con tempo para que a nosa entidade Rosalía de Castro de Cornellá pois poida recibirte seguro que poderíamos manter unha charla ou presentar o teu libro aquí na nosa entidade. Bueno, non o dubidedes, sería un placer para min. Sí. E teño previsto, así o ano pois... que ven tamén facer unha visita que teño pois aí unhas unha amiga moi amiga antiana, <laughs> así pois, que pois, seguramente pois nos veremos pois, contiño. se si achegas, e si te achegas por aquí tanto na asociación como na universidade, seguro que te serás ben recibida. Moitísimas grazas. Unha aperta grande, unha aperto moi forte e de ca outra. Hasta logo. Bueno, Xulio, con esta música danos pé pois, para despedirnos no programa Galegos Novais. Gracias a Fernando por estar aí connosco e a ti, Xulio, tamén. Queridos, Muchas grazas. queridos ointes, ata vindeiro xoves á mesma hora. Que teñan unha feliz semana. E eh, este que falou foi Armando Fernández. Como digo sempre, que a noite se xo vosso descanso e a rúa a liberdade e a modiño.